sa ovog 17 časova, ja vas samo molim, a molila sam da sada, me ovaj, niko nije poslušao, Ove, ovaj, zamolila sam vas samo da se prijavljujete da bi znali zbog mesta. Znači, čisto da eto imamo, da, da se organizujemo, da donesemo stolice, da imamo ove ovaj, i svi da sedemo i ostalo. Da ne bude da Jovani da ne. Pa ako imaš, donesi jednu. Pošto živi tu, ove, ovaj. da, da, to je inače još jedna Jovana. Jovana je žena? Da, da. Lepo. E, Ele, znači sledećeg časa vam je tema ljubavni odnosi, jel? danas ćete obraditi dve vreme, evo može neko da sedi, imate i ovde još jednu povijelu. Pošto ću ja morati ja da šetam upravnik zatvora da bi mi bili mirni. Znači ćete danas dve teme. Znači danas ćete obrađivati dve teme. Prva tema je elekciona astrologija, druga tema je horerna astrologija bavit ćemo se konkretnim predmetima, odnosno bavit ćemo se konkretnim primjerima. Nećemo mnogo da se bavimo teoretisanjem, nego konkretnim primjerima. E sada, da ne bude da ispunjavamo bilo čije muzičke želje ili da nečije želje ne ignorišemo, znači samo, znači mogu da suprotno predavanja nema ni jednog jednog pitanja. Sve se snima, pravimo dva video zapisa, za to možemo da zahvalimo naše drugarice, dragi Dragani. Znači, imaćete i video zapis sa predavanja, Nažalost, nećete moći sebe da vidite, ali ćete sebe čuti, ali ćete vidjeti tablu i ono o čemu se radi ove i danas. Prema tome, znači imaćete video zapis, ko hoće preuzme video zapis može. Ja bih vas samo zamolila da se video zapis ne prosleđuje ljudima koji nisu u školi. Ove, ja nemam ništa protiv, moje skripte se fotokopiraju i dele se i ostalo, znači stvarno nemam ništa protiv, ali nemojte video zapise da ove, kopirate, zato što može da se desi da neko od vas ko će nešto privatno da kaže ili dobaci, da onda to nije u redu. Pre nego što krenem sa predavanjem, stavila sam astrološku etiku na grupu škole, šta se podrazumeva astrološka etika i šta se od nas podrazumeva, a to je vrlo važno za predavanje o elekcionoj astrologiji, odnosno izbornoj astrologiji. Svojevremeno su se vaše kolege iznenadile Ove, pitali su me da li bi ja e, radila lekciju za čoveka koji je profesionalni lopov i dug da krađu. Ja sam rekla da, naravno, ja radim za svakoga ko me plati i radim u interesu svog klijenta i oni su se šokirali. Ja sam rekla, to je šala, naravno. U toj grupi je naša grupi Goloduška, čini mi se. Ove, znači, ako vas neko pita e, koje je idealno vreme da ode e, radi na neki hiruški zahvat ili ako vas neko pita e, kada je pravo vreme za ulazak u brak, koje je pravo vreme za otvaranje firme i ostalo, prva stvar koju morate da znate, da e, kada je elekciona astrologija u pitanju, elekciona astrologija se sastavlja nezavisno od vaše natalne karte, Znači, nema veze kakva je vaša natalna karta i ne gledajte vašu natalnu kartu, to je pod jedan. A erekcija sama po sebi predstavlja izvor. Mm da? Kaže, elekcija neće da predstavlja izbor, pravi izbor da nešto započne u vašem životu. Kao što čovek ima datum, mesto, vreme svog rođenja, svoju pol i svoju rasu, tako određeni događaj u vašem životu ima trenutak kada je začet, ima prostor na kome je začet i on je entitet za sebe entitet koji nema formu. Da bi napravili elekcioni horoskop, to je izborni horoskop, recimo eh, imate u vašem horoskopu jako loše postavljeno sedmo polje, polje braka. Venera je tradicionalni vladar sedmog polja. Pa ako krenemo sa hijerarhijom, izvolite, evo, Ako krenemo sa hijerarhijom prioriteta ili u stvari postavite pitanja šta ja da gledam kada analiziram recimo moju kartu, u vašoj natalnoj karti vašoj natalnoj karti. Prvo ćete pogledati kada je plan u pitanju. Vrh vaše, moram da ovaj, sprk vaše sedmo kuće, znači znak koji pada u vaše sedmo polje, planeta koja se nalazi u sedmoj kući, vladara vaše sedme kuće, na šta gleda vladar vaše sedme kuće, ako hoćete da procenjujete priču o vašem braku. Sedmo polje je generalno odnos prema partnerstvu i odnos prema braku. Pa koliko god da se puta ovaj, mi ženili udavali, generalno naša težnja da se E, sa nekim zbližimo, će biti oslikana kroz sedmo polje. Naravno, sedmo polje je pre svega vaš prvi muž, drugi muž vam je deveto polje, treći muž vam je jedanesto polje i od kvaliteta vaših polja odnosa zavisi kakav ćete vi brak imati. Zapravo, da li će recimo možda prvi brak biti e, jako dobar, drugi brak možda neće biti dobar, znači, zavisi od kvaliteta vaše karte. Venera je tradicionalni vladar horoskopa. Pa ako imate Veneru u dobrom znaku, odnosno u dobrom dostojanstvu, Ako imate Veneru u znaku bika, ako imate Veneru u znaku vage ili Veneru u znaku riba, onda imate indicije da sreću nađete u nekom od brakova. Najčešće se vi nećete nešto mnogo puta u životu ženiti i udavati, osim ako Venera ne pravi opoziciju sa uranom ili konjukciju, a to imaju svi rođeni 70. godina, jel da? Uran, konjukcija, Venera u znaku vage. Ili recimo, ako Venera napravi, ne pravi loš odnos prema uh, e, Uranu, a Venera je u biku, to imaju svi 76, 77, pa nadalje. Znači vi kako god okrenete, vidjet ćete neke loš nadražaj vaše Venere. Venera u ribama, ja sam objasnila zašto se ona smatra ushićenom, preteranom. I ako se sećate, najveća, e, najveći broj muškaraca sa Venerom u ribama su ono što mi kažemo najgori šaleri, odnosno muškarci koji mogu da se izgubili 24 sata dnevno. Pa ako od nekog trebate bežite, nemojte bežite od muškarca koji ima Veneru u škorpiju, bolje bežite od onog sa Venerom u ribama. Da. Elem, pošto smo rekli da kvalitetom braka vlada Venera, E, zapravo vlada time kako ćete se vi bilo kad udruživate sa nekim, veoma je važno da pogledate gde se u vašem natalnom, u vašoj natalnoj karti ista ta mhm. Venera nalazi. Mi imamo 360 različitih Venera, puta aspekti, puta astrološka mhm. polja i ostalo. Sama Venera u mhm. određenom znaku zodijaka opisuje šta vi očekujete od udruživanja, odnosno šta vi očekujete od ljubavi E sada, masa nas bi recimo rekla, pa nisam da luda da očekujem Venelu, odmah se svađam i vijem svaki dan. Ili bi masa nas rekla, pa nisam da luda da hoću Venelu u škorpiji, pa da obožavam ili mrzim da hoću, da svaki dan imam neki problem i ostalo. Velika većina bi nas rekla, pa šta će mi Veneru u devici? Pa nisam da bude da sam tražila Veneru u devici, da ja to tražim, da ja svaki dan kalkulišem tražim neku logiku ili grešku u ljubavnom odnosu. Nažalost, mi se ne pitamo šta tražimo, kao što znate, i u odnosu na vaš kvalitet vaše venere, opet e, u stepenu, u dekadi, u dvanestini, i tako dalje, tako dalje, e, vi imate priču o braku. Vaše kolege koji su jutro došle u prvoj grupi ovde, e, su imali horoskop e, Jovanke Bros bez vremena i mesta rođenja. Znači, samo smo stavili E, za taj datum gde su se nalazile planete, mi smo ispričali celu priču o njenom životu. Znači, ako ne znate vreme nečijeg rođenja, ne znate ni mesto, dovoljan je datum da vidite šta ta osoba očekuje od braka, da vidite kako će imati sreću u braku ili neće imati dobru sreću u braku. Recimo, Venera u Škorpiju uopšte ne mora da se razvodi, ako je u opoziciji sa Uranom, ali će se naglo odvojiti od partnera, recimo, bit će udovica E, Venera u ovnu uopšte ne mora da se tuče u braku i ne mora da ima dva braka. Ali ako ima loš aspekt sa uranom, onda će se dogoditi nekakve nagle okolnosti koje će odvajati partnera. Venera u devici u lošem aspektu sa uranom, recimo konjunkcijom, uopšte ne mora da da razvod, ali će dati partnere koji su odvojeni zbog posla. Jel da? Znači, procenu vršite prvo iz vašeg natala. I pored te Venere koja negde priča, priča o vašem tihom odnosu prema braku, ne zaboravite da je za brak najbitnije da pogledate vrh natalni vaše sedme kuće, da pogledate znak u kome se nalazi sedma kuća, da proverite stepen na kome se nalazi sedma kuća, gde je otišao vladar, na šta vladar gleda da bi videli da li će brak biti dobar ili loš. Ok, pogledali smo naš natal i videli smo da nam je sedmo polje najgore na svetu. Jel da? Recimo, vidite da imate najguru sedmu kuću na svetu, a to bi recimo značilo da imate, primjer radi, vrh sedme kuće u Škorpiji, Marsa u ribama, u kvadratu sa Saturnom, pa da recimo imate, primjer radi Veneru, sa lupamo recimo u ovnu, u kvadratu sa Saturnom, znači to u stazu nema ništa od braka. Šta ću ja onda da radim? Našla sam partnera, hoću da se udajem, kako ja da prevarim horoskop? Sad vidite, vi horoskop možete da preverite tako što ćete da živite samo vaše peto polje. Peto polje su uvek vanbračni odnosi. To uvek ljubav i to nikad nije brak. I ne može niko da vam kaže da je vanbračna veza e, isto kao i e, bračna, zato što se tu nije dogodio ni jedan pravni akt, jel da? Sedmo polje je polje pravde, polje pravnih stvari. Ako se ja nisam ni sa kim nigde potpisala, moje sedmo polje nije radilo, znači meni neko ne može da bude ovaj, pravni drug. Ako ste u vanbračnoj zajednici koja traje 30-40 godina, vi pravno niste aktivirali vaše sedmo polje, kao što ja ne moram da sudam da bi moje sedmo polje radilo, jer ako imam ugovor o radu, ja ću takođe imati sedmo polje, jel da? Ako imamo ugovor o braku, a to je pravno, evo imamo sudiju, pa nek nam kaže da je to tako. Ako imam ugovor o braku, ili pravni neki čin ulaska u brak, onda odradilo 7 godina. Znači, nemojte da se zavaravate tim i da kažete, dobro, ja sam živao s nekim 5 godina, mi imamo dete i ostalo, meni je odradila ta sedma kuća. Primer radi, u Indiji ćete, ako imate jako loše sedmo polje, da se udate za drvo, i da se razvedete, jer ste vi na taj način se rešili energije vaše sedme kuće. Da li ste se rešili energije sedme kuće? Ne, niste. Niste čak potrošili ni simboliku. Primer radi, momak ima Mars u Škorpiju u sedmoj u kvadratu sa Saturnom, venčao se drvo, drvo su isušilo, odmah umrlo drvo. I pitao čovek lepo, kaže, sam ja sad odradio karmu svoje sedme kuće, naravno da niste odradili karmu svoje sedme kuće. Ne znači da će vaša supruga umreti, zato što imate Mars u Škorpiji u sedmoj u kvadratu sa Saturnom, ali ćete se namučiti kod crnog žava u tom braku, i vi i on. E sad vidite, kako onda ja sebi da pomognem na i drugom, a mi se ovde u školi šalimo pa kažemo, baš nas briga za onog drugog neobaveštenog, nego da vidimo mi kako mi se ne da obavestimo. Kako sebi da pomognemo? Mi ćemo ublažiti naš brak time što ćemo, ili nebitno o čemu ovdje sad pričamo, da li je u pitanju posao, brak, bilo šta, mi ćemo to ublažiti tako što ćemo naći idealno vreme za ulazak u brak. Zapravo, taj brak koji je entitet za sebe će dobiti najbolji datum, mesto i vreme rođenja. I onda sad zamislite situaciju. Žena ima katastrofalni katastrofalno postavljen prvi brak, muž ima užasan prvi brak, mi nađemo pravo vreme za ulazak u brak i ti ljudi prosto nikada ne dođu u situaciju da preživljavaju svoje sedmo plodine. Šta to znači? Biće mnogo bolje nego što bi trebalo da bude. Da li će ostati za uvek zajedno? Da li će im biti lako? Ne, neće ostati za uvek zajedno. Neće im biti lako, ali će biti daleko lakše nego da su pod nekim drugim uslovima ušli u brak ukoliko vi imate lošu Veneru, recimo imate Veneru u ovnu u osmoj kući, a vaš dečko ima primjera radi odličnu Veneru, recimo ima Veneru u biku u sedmoj kući, on vama nikada neće biti muž i vi to znate. Znači, jer ne možete vi da, recimo, vama stoji da se vi u braku bijete svaki dan, a njemu da stoji da se on grli i ljubi svaki dan. Onda to nije ta osoba. Znate? pa makro se vi zabavljali sa njim 100 godina ako hoćete. Takođe znate cake, da je recimo Venera u osmoj kući, ako ste razvedeni, velika ljubav iza braka. I recimo sad dogodi se da se neko razvede ili osmo polje predstavlja period iza braka, kako god da se taj brak završio, neko premine, neko se razvede i ostalo. Ako recimo neko ima veneru da u osnovnoj kući i razveden je i pita nas kada će se udati za svoju veliku ljubav s kojom se zabavlja 10 godina, mi ćemo svoj glas reći nikada, jer ta venera je ostala u osnovi. Ta venera neće pripadati ni periodu braka, što je sedmo polje, niti će pripadati devetom polju, odnosno drugom braku. Jel da? Znači, ta venera ostaje zarobljena u tom nekom ciklusu između prvog i drugog braka i lepo će se videti kao vaša velika ljubav. Ako žena recimo ima jedno 70 godina i udovica je, a vi vidite da ona ima Veneru, recimo, primjer, radi u vagi u osmi, šta to znači? Pa nema veze da li ona imala 70, 90, 110 ili imala 500 godina. U svakom slučaju će Venera u osmoj kući odraditi svoje. Znači, njoj će se dogoditi zadubljivanje. To zadubljivanje ne mora da bude uh, Ove, ovaj, I sigurno neće biti kao da se dogodilo kad je imala 20 godina. Ajmo sad ovako da postavimo stvari. Ako se nekome vidi da će imati tešku hirušku intervenciju u kojoj može da izgubi život, recimo, imate Saturna u Škorpiji u osmoj, u kvadratu sa Neptunom i kvadratu sa Marsom. Vidite, tešku hirušku, recimo, intervenciju u kojoj usled pogrešne neke diagnoze, se vi jednostavno ne probudite, stvari se izmaknu kontroli i vi se ne probudite sa hiruškog stoma. A usput vi morate da idete na hiruški zahvat i taj hiruški zahvat je vrlo ozbiljan. Šta trebate da uradite? Mi ćemo naći da vam datum kako da vi odete tamo. Drame će biti sigurno, ali vi nećete uošto biti ugroženi. Meni je žao što danas nije ovaj, sa vama na predavanju Goca Vukić, vaša koleginica, utakmica, jer je Goce prvi put došla kod mene upravo u situaciji kad je išla na najtežu i najrizičniju operaciju srca, koja nije mogla nikako da bude dobra. Znači, to nije kozmetički problem koji ona imala sa srcem, stenoza, bilo što nego, bukvalno eksplodiralo srce. E, znači, ja sam imala samo tri dana da nađem pravo vreme za hiruški zahvat. Znači, nije malo laka situacija. Mi smo našli idealan datum, idealno vreme, poslali gocu na operacijalni stoj i rekli ovo će proći kao da si išla da skidaš mladež. Na što je ona poručila da se zahvaljuje, da je drago što je on dobre namere, ali da to ne može tako da proći. Znači, koca kao da ostišla na manike, tako je prošlo. Znači, naravno da je neki period oporavka morao da bude ovaj, malo duži, da traje malo duže. Znači, ako već imate znanje, ako imate znanje, onda koristite to znanje. E, gospođa koja ima jako loše sedmo polje i njen suprug koji takođe ima loše sedmo polje, su pre 15 godina došli da traže idealan datum za ulazak u brak. Njih se i dalje svađaju svaki dan, ali slušajte sad ovo. Daleko manje nego što bi bilo svađa, recimo nemaju bračne probleme. Znate, recimo nemaju probleme sa finansijom, sa decom, sa kućom, Znači, oni te probleme nemaju. Oni imaju problem temperamenta. I to nije tako strašno kao što bi bilo da smo mi odabrali pogrešan trenutak. E sad, šta se dešava, sad mi pričamo kako da ispravimo stvari. A šta se recimo dešava ako ljudi koji imaju fenomenalnu poziciju braka, recimo vi imate i Jupiter i mesec u raku u četvrtoj, vaš muž recimo ima Veneru i Mesec u znaku bika, izvinjam se u sedmoj, vi Mesec Jupiter u sedmoj u raku, a on recimo ima e, Veneru i Mesec u biku u sedmoj. To dvoje za koga god da se oženi i udaju će biti mnogo srećni brak. A šta ako se oženi i udaju na nepovoljan dan? Šta se onda dešava? Ljudi se obožavaju, vole se, paze jedan na drugog, čuvaju porodicu, a odabrali su najgori trenutak u svom životu, a njih neće ništa. I to su oni ljudi koji se mnogo vole, lepo slažu i provedu 30 godina u braku i muče se sa životom, ne međusobno. Njima je međusobno mnogo lepo i oni se vole. Ali on ima problem s poslom, ona ima problem s poslom, imaju problem s parama, imaju problem sa familijom, sa decom. Oni međusobno nemaju nikakav problem i da pitate tu ženu, jer vi imate dobar brak, ona bi rekla, samo kad bi moje dete našlo ovakvog muža. da pitate, je vam dobar brak, on bi rekao, to mi jedino u životu ide. Znate? E, šta se onda u tim situacijama radi? I u tim situacijama se trudimo da nađemo što pogodniji datum ulazak u neko zajedništvo. Ako pitate mene da li konsultujem elekcionu astrologiju, da li sam pitala e, astrologiju kada da sudam, ja ću vam odmah reći ne vi ćete da kažete, Bože, žena nije normalna, nema mi dan čeke tu da me drži očena. Nisam, uopšte nisam sastavljala idealan datum za ulazak u brak. Što? Pa dovoljno je samo da vidite gde je raspored planeta, znači nisam samo da kalkulišem, bilo je dovoljno samo da pogledam gde je raspored planeta za taj dan i otprilike da znam da taj dan može da proći. To se zove neozbiljnost i neodgovornost prema sobstvenom životu, jel da? Eh, kad je u pitanju bilo koja hiruška intervencija, bilo koji zdravstveni problem, i kako čekam pravi dan. Znate, recimo ja sam pokušala da pravim elekciju za porođaj, da odaberem idealan dan za porođaj, ali nije, nisu druge stvari išle ove druge. Vidite, elekcionni horoskop ne trebate da pravite za svaki dan. Recimo, ne trebate da pravite tipa da kažete, ok, idem danas u... Danas imam platim računa. Ajde pravim lekciju kad neće biti gužve u pošte. Ali i to možete da uradite, znate? Možete. Naravno, napravite lekciju, odaberete trenutak u kome ćete vi lako da dođete do šaltera i platite račun. Ne trebam da pravim za to, ok, danas idem da menjam boju kose, gde beše danas Venera, u kom znaku? U Vagi. Da. U znaku Vagi. Na kom je stepenu danas Venera? Na početku. Tamo pravi da. kvadrat sa Plutonom došla je na 9, to je stepen udovištva, 9 vage. Znači, će udovica kad mi je posao pitanje. Venera u vagi u prvoj dekadi, kao i svaka planeta u prvoj dekadi, se razbunjuje u tom znaku. I vi se osjećate u prvih deset stepeni ili u prvoj dekadi kao da ste tu pali s Marsa. Naročito u prva tri stepena i toga se sećate. Znači, to znači ja stojim na vratima, ne znam ni da li da uđem, ni da li da izađem. Nic sam na vratima, nic sam izašla nazad. Kaže, u prvoj dekadi bilo kog znaka planeta je zbunjena. Ukoliko su u istom znaku nalazi i sunce, planeta se ni ne vidi od sunca. Šta to znači? Ja stojim na vratima, u prvoj dekadi do mene Danka, Danka vrišti, dere se, dok se Danka ne odmakne od mene, ja se ne vidim, jel da? Vi kažete, pa mala žena, nisam ti ja kriva što je ona više od tebe. Kada se planeta odmakne od sunca, vi ćete tu planetu vidjeti druga dekada bilo kog znaka, uključujući Veneru, se osjeća kao eutoričan mladić koji žuri da dobije težnju te planete. Pa recimo Venera kada pređe deseti stepen, svi ćemo se osjećati kao pubertetlije koje jedva čekaju da se zavidu. Naravno, što reče neki prošli put Venera je i novac, pa ćemo se svi osjećati kao pubertetlije koje mogu da zarade pare za 10 minuta Kada uđe u treću dekadu jednog znaka, bilo koja planeta postane iskusni starac, koji najrabije ne bi odasle da izađe. Pa ja sam vašim kolegama danas pričala zašto su, zašto je treća dekada vodenih znakova uvek novac. Zato što curi sa svih strana, jel da? To je voda, jel da? Šta se događa recimo ako imate Merkura koji vlada platnim prometom na E, zadnjem stepenu vatrenih znakova, pa pare od u vatru, jel da? A ako ga imate na zadnjim stepenima vazdušnih znakova, šta? Rodoš u vazduh, a u zemlji, na zadnjem stepenu vatrenih znakova, e to je šta? Čuvaš, čuvanje, ali gomilanje. I velika razlika između akumulacije od vode i gomilanja. E vidite, zadnji stepeni Merkura zapravo Merkur u trećoj dekadi zemljenih znakova daje ljude koji su se debelo naradili i skupili pare. A zadnja dekada vodenih znakova i Merkura daje upravo to da im ceo život curi sa neke strane. Što je mnogo velika razlika, jel da? Velika je razlika da li ste potrošili sve pare za dva dana, što je zadnja dekada vatrenih, Ili nemate ni pojma šta je to doše pare u vetar, koliko god da se trudite, zadnja dekada vazdušnih znakova. To je da razumete zašto vam tamo neko kaže da je zadnja dekada vodenih znakova bogatstva. Upravo zbog toga, zato što curi sa svih strana. A Venera u zadnjoj dekadi vodenih znakova, a priča o braku. Pa partneri sa svih strana. Kaže, curi sa svih strana. Pa šta curi? Pa ima ponuda, koliko hoćete dok ste Venera. Ali vidite, biološki, malo pre smo pričali s Olgom, biološki čak i da hoću da pobegnemo od nekog ciklusa, taj ciklus će se dogoditi ili ta planeta. Recimo, neću odsudajemo, da onda ne bi trebalo nikad sunce da mi radi. Kako da mi ne radi? Kad je sunce sad ovaj trenutak, evo ovde, ovo je sunce. Sunce vlada sadašnjoš. E, znate su u tradicionalnoj astrologiji, recimo, gledalo gde se nalazi sunce, da vidite E, zapravo da pozdravite Boga astrologije ili predviđenja događaja, zato što ako vam je loše sunce, vi slabo procenjujete sadašnjost. Šta to znači loše? Mi smo o tome već pričali, puste vi tradicionalno, mi se njom ne bavimo. Mesec je prošlost, mesec je žena. Sad ja namjerno neću da bude majka i žene neću nikad sudem, neću jedan dan. Šta mislite da ja onda neću imati nigde mesec? ili da ću malo da ga modifikujem. Ne, ja ću i dalje biološki doći u mhm. godinu kojima ja postajem mesec. A, e, a znate kada su te godine? Od momenta od kako sam petus u maminom stomaku, to je mesec. Mesec je petus. Mesec ste vi do vaše pete godine života. To znači ja ću samo tog meseca ojačati ili oslabiti. Znači, ništa nisam uradila bežanjem od nečeg. Recimo, Pluton 150 do 55. Pluton ste i kad pređete 90 Neptun ste kad postanete baba, ali ste Neptuni od 30. do 40. Sad, pošto mi ništa ne možemo da izbegnemo šta stoji tamo i treba da nam se dogodi, pitanje je kada da odaberemo vreme. Samim tim što vi danas ovde sedite, znači da već u startu pod znacima navoda vam je negde dato ili dato vam je šansa da nešto popravite. Ne da izmenite, nego da popravite. Šta to znači? To znači pita Danka. Jao, ja bi kisavu vodu, da je hladna i da ima led i sve i ona knjaz Miloš najbolja. I e, ja kažem Danki, nema. Kaže, kako bre, nema. Ja pitam, e, može hladna česmovača, pa imamo neki improvizovani led. I ona kaže, pa može, kad ste žedni, odgovara i ta hladna. Jel da? E, mi to radimo. Znači, vi sad ne možete da odaberete pravi datum da se dogodi nešto najbolje na svetu, jer bi morali da ga čekate, nego ćemo naći približno najbolji datum. Kada se priča o elekciji, u elekciji je svako polje važno i svako polje se prevodi na temu o kojoj se priča. Znači, ukoliko pričamo o horoskopu kada je idealno vreme da osnovite firmu, vi ćete u svakom slučaju tražiti da ascendent događaja budu u zemljenim znakovima. E sada, mene bi recimo strašno zanimalo da mi vi kažete koja je delatnost te firme. Jer nije isto da li vi otvarate sada građansku firmu ili otvarate Baš pekaru špedicija, ili otvarate špediciju ili otvarate frizerski salon. Neki poslovi podrazumijevaju brži platni promet, jel da? To je recimo frizerski salon, imaćete više keša dnevno ili drugstore. Ili recimo gradnja u kome će sporije dolazite, ali mnogo veće pare. Znate kada će prizrka da zarade i to što je on građevina zaradi? Nikad. Ali ona će imati svaki dan posla, a on će čekati te... Kako ne? Pa ne može, čak ne u Srbiji. Dakle, vrlo je važno da prvo imam informaciju čime vi nameravate da se bavite. Ako mi dođe moj drug Toša i kaže otvaram pekaru, tražim pravo vreme, koju dekadu zemljanog znaka ja moram da imam na scedenu? Prvu dekadu. Prvu dekadu, bravo. Prva dekada znači nešto što će se brže realizovati, znate. Kaže, platni promet koji će se realizovati brzo. Molim Valentino da ostaje mobilni telefon. Ukoliko recimo neko dođe ili dođe Rajko i kaže ja meram da otvorim školu engleskog jezika ili bilo koju školicu, mi ćemo tražiti drugu dekadu zelenog znaka, jel da? jer nama treba neko koji je uvek u ushićenju, sećate se ono, mladić koji je spreman, trči u, ove, ovaj, u pogode, znači treba nam neko ko će uvek imati elana da radi i uvek iz početka i treba nam neki kontinuitet u prihodima, jel da? Ali ako mi dođe Zorica i kaže mi, ja nameravam da otvorim, recimo, primjer, radi špediciju, evo, prevoz, da otvorim neku firmu koja će se baviti prevozom, taksi služba. Onda ću ja u njenom slučaju, ne zato što će ona svaki dan imati manje para, nego da bi to što duže trajalo, tražila treću dekadu zemljenih znakova i nipošto treću dekadu bika. Znači, tražila bi treću dekadu jarca, treću dekadu device, ni pošto treću dekadu bika, jer u njoj imate tri piksne zvezde, koje su jako loše. Da. I sad zamislite da ja, recimo, primjera radi, otvorim moje drugarici Duke Dule Duška, knjigovodstvenu firmu i sabijem ascendent na 25 bika na ogolu. Firma, nema veze da li ona žena stručna, nije stručna. Jednostavno ste napravili pogrešan moment. Ako otvorim, recimo, Doši pekaru, ascendent 29 bika, kaže 29. stepen, na ivici da zakorači blizanstva. Najgori na svetu, 29 bika ničim nećete da promeniti. To je najfiksniji stepen. Što je najfiksniji? Do kraja ukupa na mestu. Pazite, pali mu jedan korak da bi bio dobar trgovac. Na jedan korak da bi se napravio neki obrt. Na jedan korak da dobije točkove posao. I on stoji u mestu, čovjek ja mu lepo namestila 29 vika, ja kao samo ti još samo para do kraja. Otvori Toša i kaže, a, maženo, svaki dan stojim i čekam i ništa. Znak device i znak javca u svakom slučaju dobere. Goca Vukić, Lavić, izvolite. Da, da. Ako imate devicu ili javca, to je dobro za posao. Gasite mobilne telefonče. Znak device daju usitanjavanje i fizički rad opet u zavisnosti od toga o kojoj delatnosti pričamo. Ukoliko pričamo o uslugama, uslužnim delatnostima, znak devica će biti fenomenalan za sebe, ako tu treba da se radi. Recimo, otvarate firmu koja se bavi uslugama čišćenja, peglanja, otvarate pedikir, manikir, otvarate kozmetičke salone, frizerske salone, Šta god da otvorate da se bavi uslugama, snage device je idealan, naročito druga dekada device. Zato što u drugoj dekadi device je egzaltacija Merkura, i toga se seća. I to je mic po mic. I dođe naša koleginica i kaže, evo ja imam parfumeriju, osnovana je tad i tad, tad i tad sam gurnula ključnu bravu, poznat u drugoj dekadi device. Mi kažemo, a vi se ubiste radeći od jutra do uveče i to stalno curi, stalno ide pomalo, jel da? I stalno ste korak po korak, ali svaki dan je sve bolji i bolji. da? I žena kaže da je. I koliko dugo radite? Radim 30 godina. Mi kažu, majte, vi sa srećom još 20. I mi garantujemo toj osobi da sa porezima, doprinosima, kaznama nikad neće imati problem. Zašto? Zato što će se nametati okolnosti da kogoda da radi u toj firmi će sve uredno da plaća sve ću uredno plaćati. I sad ja recimo baš neću. Ja sam tim koji baš ne voli ništa da državi. Imam firmu koja ima podznak na 15. stepenu udavica, ali ne vredi. Dođe mi knjigovođa, dođe mi radnik, dođe mi mama, dođe mi sestra, neko drugi. Neko drugi to za mene ili uradi ili mene natera da ja to radim. Recimo, primjer radi, otvarate laboratoriju, kogod tipa da je 15 devica, cidajte otvara recimo naš Olga, agenciju za prskanje buba, 15 device. Otvarate pekaru, 15 device. Otvarate manikir, pedikir, solarium, šta god hoćete, 15 device. I stalno ću ja da kukam na tu firmu, ali će meni uvek da ide. I znate šta će vama da kažu? Oni koji imaju ascendent firme na 15 device. Reći će, a radim džabe, mučim se, ono, vi bi rekli radiš džabe, radiš 40 godina, pa to malo teže. Mi koji se bavimo privatnim poslom znate da ako ne ide, ne, ne mogu ja, mogu da kukam do mile volje, katana sam vrata i zdravo. Ako se bavite poslovima koji traže vreme i hoćete da trajete u vreme, recimo za ovu školu sam tražila idealno vreme da ovaj, osnovnu školu, šta mislite, gde sam stavila ascendent škole? Овој дека трето, 27 јарца пикирали бе do kraja. E vidite, 28, 29. stepen, vi ste već izašli iz znaka, jel da? I tu je već počeo da radi sledeći znak. E sad je tako, meni e, u horoskopu škole, horoskop škole je poznak u Jarcu, na 27 Jarca, koliko škola može da mnogo i drugo. Mnogo pa i drugo tražimo. Trajimo. E sad, ali vi uvek će nešto da vali. Čime će se vlasnik škole žaliti? Nema novca. Da ne, ne, ne, ne želim. Da nema vremena. Da nema Kumlavči da je crko, od umora, da je da umora, Uvek kumlavče na tu temu. Jarac kaže, traje i čeka. I traje, traje, traje. Pošto je ascendent imidž vaše firme, Kaže, ako imate ascendent na 25, 26, 27 jarca, onda vaša firma nije do onih koji dugo traju. A ako imate 1, 2, 3, kaže, e, baš tete 1, 2, 3 jarca, e, baš tete, mi misli da firma će da potraje, a oni propadoše odmah. <clears throat> Zato što još uvijek zbunete prva dekada jarca, ne znam da li je strelac ili jarac. Na 1, 2, 3, recimo jarca, ascendent ako postavite, taj se rasplinuo, otišao, kupio najnovije stolove, najbolje fotelje, otvara restoran, dovodi Zdravka Čolića da mu treba i ostaje. I onda se dogodi upravo onaj efekt lasteža, jel da? Rastezanje pa skupljanje. I vrlo brzo kažete šta je to, baš bilo lepo mesto, nije potrebno. Ja vam garantujem, odaberite koji god hoćete posao ja ću da vam dam pare da otvorite firmu. I da vidite u pravo vreme kada otvorite firmu kako ćete da radite. Znači, ne možete da propadnete nikako i to je najlakše sa firmama, najteže na ljubavnom planu. U ljubavnom životu najteže može da rezultate, ali uvek imate, e, najteže ćete rezultate videti na ljubavnim elekcijama. Recimo ljubavna elekcija, kada vidim prvi dan da se vidim sa nekim pogrešno, ali njega trebate da nagovorite da on ide za jednako. Ili da vi njega lepo oladite pa da mu kažete da vi na taj dan ne možete, nego možete drugi. Trebate prvo da se dogovoriti. E vidite, čim je u pitanju odnos koji... E, vi možete da se Ovaj, čim je u pitanju odnos na koji vi možete da utičete, Ako imate u pitanju odnos ili situaciju na koju vi utičete, onda je to jako lako. Vidite, jako lako je recimo ako vam kaže neko kod vam se dopada, ajde da beri koji hoćeš dan u sledećoj nedelji, idemo na kavu. I vreme. I uj dan kad kaže, puha, sad ćemo da govore. Čekaj da vidim poslovni raspored za ovu nedelju. Meni jedan rekao da vredi taj. Da. E, evo, Znači, kaže Danka, din, kakve mi je raspored za ovu nedelju, javit ću ti za 5 minuta, ona baci lekciju, napravi idealno vreme za prvi ljubavni sastanak. I kaže njemu, Rajko, dobar dan, evo opet ja Danka kraj telefona, mogu u sredu u 2.17 popodne. Ne mogu baš da mu kažem u 2.17, ali će mu kažem u 2.20, pa ću ja ranije da ga presretim. Jel da, on mora da dođe par 10 da tako što je rekla Marija Šuša. Kaže, ja gledam da sata ona metara. E vidite, ove, problem u ljubavnoj lekciji, kada se prvi put sa nekim viđate, je upravo u tome što nešto može da iskrsne. I sad mi tamo računali do besvesti, dečko je sjavio sredo, kaže, izvine, govorio sam Bogu. E, možda u sledeće nedelje. Mi ga imamo, može, bre, prijatelju, kad god hoćeš, imam digitron računom kako god voliš. <laughs> E, vidite, znači, elekcija mi se pravi recimo za datum ulazka u brak. Da li možete da praviti elekciju za trudnoću? Možete, to je doktor ova teorija začeća. Elekcija se pravi za embryo transfer i neko je prokomentarisao, neću da kažem da lupio, to je ružno rečeno, ali neko je prokomentarisao iza onog teksta, jer to znači da se embryo transfer radi kada tranzitni mesec padne na vaš ascendent. Ma nikad se ne radi, nikad nećete zatrudniti. E, recimo embrio transfer. Ja sam upoznat u lavi, čekam tranzitni mesec u lavu da se uradi embrio transfer. Nikada neću zatrudniti. Pa zašto? Zato što se e, doktor Jonasova teorija i embrio transfer računaju na drugi način. I to nije samo tranzit meseca, ali je dovoljno da znate da ako mesec tranzitira vašim ascendentom, da ćete vi biti tog dana pojačano emotivni, da ćete biti promenjivog raspoloženja, to je već jako loše ako nameravate na embrio transfer, jel da? da ću da preplačem pola dana, da ću čas sam srećna, čas sam nesrećna. Niste vi baš u tom momentu u dobroj energiji za embrio transfer. Ako recimo ja vas pitam, a to mi redovno radimo na poslu, imamo koleginicu koja nas sve udari, šest planeta udari, se dupla I nas, kad nas mrzi da računamo, mi nju zovemo i kažemo, ajde, kada će plata? I on nam lepo pogleda tamo tranzit i vidi i javlja nam sila plata, 15, 100, posle 3. Ne gleda u raspored, nego računa iz tranzita kad ćemo svi da dobijemo platu. A ako ja sad hoću da napravim dobru elekciju, da potpišem ugovor, hoće mene neko da čeka dan u danice. Evo sad na Jure da potpišem ugovor, sad Merku udeli sad najbolje vreme. Kome? Nima li meni? Nima bre ljudi. Jupiter u raku, šta će da da? u startu ushićenje. Merkur u devici znači da će se ispoštovati svaka tačka koju ste dogovorili, ali usitnjavanje. I Merkur u devici uvek mnogo bolji za onoga ko nudi nego onoga ko prihvata posao. Zašto? Zato što taj koji je smislio i poziva vas da nešto potpišete, dobro iskalkuliso da njemu idu prijevoj. Recimo, poslove trebate da potpisujete da ugovarate po znanstvena odate SG, kad je Merkur u lagu, jer taj ko vam nudi, taj se premio da ovaj, malo otvori novčanik. Znate, ne da bude racionalan. I sad mene pozove Violeta i kaže, dobro dana Violana, ovde Piki, dvo drugarica, da neće slučajno napravimo neku goroposlovni saradnje, evo ti ovaj, šupu, ja kažem sad ne dolazi u obzir. Jer je ona sad u ovom trenutku dobro smislila šta hoće i uvek će da dobro A šta onda traže? traže? Merkul blizanci, pa ne, što to da traže? Onda šta god se dogoram dva puta se dogoram, šta god da radimo, radimo dva puta. E sad vidite, da ovo ne bude zbrda, do, zdola čas pričamo o ljubavi, čas o zdravu, čas o poslu. Ovo je opšta orijentacija, da vi krenete da razmišljate. Znači, ako pričate o poslu, šta nam treba, ako pričamo o ljubavi, šta nam treba. Da li je dobro da se udem sa horoskopom koji ima sedent na 27 jačica? Nikako da osoba ima i moment? Ne, ne, ne, ne, ne. moment, moment kada ulazimo u praksu. Da li je dobro da je podznak za horoskop događaja na 27 jarca, ali ulazi u Ma nije. Zato što ona tri koraka od vodolije, već ga hvata vodolija, to je prve tri godine stabilno, mučno, posle tri godine razvod. I šta ću onda? A ja tražila i da vam je. Evo, juče ste čitali u novinama Borisa će sve savjetovali kako lepo zvoditi. A nije ga se savjetovali. Da li, da vas pitam, ako planiram da uđem u brak, da li je dobro da uđem u brak kada je poznat recimo na dva raka? Ne. E, pa nije baš na dva dobro, ali na 12, 13, 14, 15 godina. Kažem, imidž braka će biti, evo su ono dvoje porodične ljudi, jel da? Onda dalje, šta bi opisivalo naš brak? pojete da vi znate samo šta vi hoćete kad meni kažete napravi mi tamo koraku za to. Šta bi, šta bi negde opisivalo brak? Deca, kuća, mama, date, porodicu. Ako hoćete čvrst, stabilan brak, onda tražite poznat druge rak. Ali nećete dobiti ljubav. Jer rak nije ljubav i nikad nećete biti ljubav. Rak blagi veze u životu nema sa ljubav. Rak je šta? vezivanje, rak je tradicija, ljubav je lak. E, e sad, ja pozdravim moja drugara i ću Jer imam druga došla. I kažu, pa dobro da se ja udam, da se mi volimo ceo život. Kaže, doške, da ćemo u drugoj dekadi laba. Da se volite kao da ste u cvetu. A kaže, a kako da se volite to? Da mi kažeš kao mladinci, kao srednjoškolci, ili kao odrasli ljubavnici. Ja mu kažem, u pubertetu da se volimo, pa celo živo. Kaže, onda tražimo prvu dekadu lava, pošto je to dekada čega? Lava, lava. Kaže, ku u pubertetu da se vole dve osobe? Kakav imidž braka? Vi kažete gospođe i gospodin taj taj. Ali vidite, oni su mnogo bolji napolju nego u kući. Znate? ljudi koji imaju ascendent u horoskopu braku u prvoj dekadi lava su oni ljudi za kojima vi kažete ja, ovako njima, ovo je sređen, namunjeni, <laughs> dokterani voze najbolja kola, je vodio najbolji restoran, pa se poduge u kafiću i tako, kao u krčetuje. To je dobro imidž, znate to je Dobrina, džad, nije to ljubav, Mi malo pre, za malo se ubijamo sa Bilkicom, da li je Vedera u vagi dobra ili loša, pa onda šta ne govorite? Šta, šta? Ne, rekao, dobro je da Vedera u vagi, to te da kažem. Aha. E, da spitamo, da tražimo poznat u biku, ako pričamo o vragu. Pa ne baš. Bik je lojalnost. Šta još? Ne, bik sam znak. Bez imena. Da. Šta još? Materijalist materializam, ja, što oni se pomisle na bare, kad kažem bik? Zato što jesu. Ali kaže, bik je emocionalna i finansijska sigurnost. I ako hoćete brak koji će vam pružiti emocionalnu i finansijsku sigurnost, udajte se kad je ascendent od 10 do 20 stepena bika. Lepo su da mi Bog da mi vidi. Nemam ni bise, zadavit ću je. zna, tako me provaziva sa konzervama. <laughs> Znači, od 10 do 10 do 20. Znači, tražite drugu dekadu znaka dika. Kako je da to područje otvore? Ovo je sve. Evo, ovo je uran nekog, nekog, šta je ovo? Uran, uran sve zajedno. kada bi... Ovo je mesec koji verovatno se sprema da napusti ovna, ja ne znam, jedno, da negde 20... Da nas popravi slana, malo promeni vreme. Koliko je mesec? Na koliko? Možda na 25, stala se mogu da Sutra će biti daleko sveže, jer ne slušaju. Jutro su bilo E, ajmo samo kad smo već kod Mir, mir. Ovaj, smo već kod vremenskih prilika, recimo tišina, kad smo već kod vremenskih prilika, recimo sutra trebamo da idemo na put ili tražimo idealan dan da idemo na put, ja vas pozovem i kažem ajde Violeta, nađi mi dan kada idem na put i u koje vreme da krenem na put, ali da vreme bude dobro, znači da ne budu paklene vrućine. Violeta će tražiti mesec u zemljanim znakovima, pa će mesec u znaku bika dati umereno, toplo, lepo vreme, ali odmereno. Mesec u znaku devica će dati vreme kao da je jesen, a mesec u znaku jarca će dati najhladniji dan u toj etapi. To je kad je vreme. Ovo je ura. Dobrodošli, astrolozi, kao Slobodilo. Ovo je nešto Ja volim Inače, nema astrologa tišina. Nema astrologa bez urana i ne može mnogo ljudi da se skupi na jednom mestu, recimo mnogo električara, mnogo urana, da nije eksplodirala da, bude da ne da zapravo. Da, da, da. Ili recimo neki avion da... <laughs> Ili recimo nekog jarca, ovaj, da zvizde grom. Ne, ne, ne, jarca, ne, ne Ajmo dalje. Znači, ako smo sad od prilike videli šta bi bilo idealno, ja ću vam dati sada tri konkretna primjera za tri različite teme. Prva tema je hiruška intervencija, druga tema je e, ljubav, odnosno brak, a treća tema je, recimo, početak posla, kada je dobro vreme da uđete u posao. Ukoliko tražimo dane, dobre dane, vidjet ćete da njih jako dugo neće biti, a ja recimo moram baš sad hitno da recimo idem na posao, dok hitno moram nešto da operam, šta ćete se odraditi? Ono što bi morali da izbjegnete je da je velika većina planeta ide retrovednim vodom. Znači, napišete pravilo broj 1. Izbegnite dane u kojima će velika većina planeta se kretati u retrogradnom pravcu. I to lako vidite, otvorite efemeridi i vidite kad je sve retrogradno, ne mora baš taj mesec. Pod dva, tražite dan u godine u kome ćete imati najviše dostojanstava planeta. Recimo, redko ko otvara firmu u julu i avgustu, ja da, da su svi na godišnjim odmorima. Ali samo da kažem nešto sunce u ovu jasnu, znači da je sadašnju zabava, ne rad. Da prema tome sunce, molim vas tišina, sunce ne treba da bude u znaku lava, da vi ojačate pozitiv, autoritet e, šefa. Sunce, recimo, za posao smestite u znak device, pa da je i vladar, odnosno i gazda, da bude radnik. I da gazda ima pravilan odnos prema radu. Dalje, sunce da u znak bika da bi gaz trko par u džep, a ne bi da radi da želi. Ili strpajte sunce u znak jarca da zajed. Ili šta je Ne, ne znam šta je nešto ko isto da većujete da jarca s paramom. On blage veze nema u životu s Tako, da, da, To je pozicija i trajanje. E, a vidite, sad ću da vas iznenadim. Recimo, znak akcija ima jednu dekadu koja je ekstremno materijalno orijentisana. A to je koja dekada? Druga dekada jakca. Recimo, bilo bi sjajno da u momentu osnivanja firme sunce bude u drugoj dekadi jakca. Pustim ja sve vas lepo da vi tamo po knjigama, elekcijona, ona, ona, sudete, ženite, otvarate firme i ostalo. Jedan moj kolega je našao, napravio idealnu lekciju mom mužu za otvaranje firme, ja se svađala 100 godina čovjek je propao najstrašnije. Ja sam mu rekla, ako, ako, samo propadaju. I treba sve tamo po knjigama. Kako vam kažu i kako vas uče, tako radite. Kogod je odavde iz škole otvarao privatnu firmu i zajedno smo nešto radili, ja kada ga pitam kako ide, loše, bre, i guramo idemo, radimo, guramo, to je važno. Ne mislim ja da se ja pametno da se druge ludi, nego pokušavam da se naučim kako da polovice razmišljam. Šta misle, u kojoj dekadi bilo sunce kad sam otvarila firma? Drugo ja. U drugo jarce, nego šta mi je prvo na pamet da ga smestim u bikar. Jer šta bi to značilo? Ja bi brzo napunila žepu i šta onda? Bankrot. Šta ćemo onda? Recimo, zeznete se, stavite sunce u bikar, ali da stavite u treću dekadu, a to je dekada javca, pa stiso se novčanika. Ili recimo, stavite sunce u vikar u drugu dekadu, to je dekada device, pa ovamo vik u dekadi device, pa vi radite pre ljudi kod crna za male pare, pa stalno neki popust ili neka ludeo, pa bilo tako. U prvu dekadu vi da stavite, tu imate lake pare, ali vodite računa opet da ne bude na jedva vika. Nego tu imate malu opciju. E, i sad zamislite, recimo, otvorite elekcionu astrologiju William Lilly i čujete da je žena astrolog koja da se bavi 20 godina astrologijom otvorila firmu tako da je firma dupli jarac i gde ima sunce iz 12. kuće ka prvoj u Pa mi bi rekao, ovo nije normalno, otvorila firmu u duplu Jarac da bude firma. I onda... Šta bi da, vi recimo rekli da vam neko kaže da je neka firma dupli Jarac? Dobro je. Kad malo da razmislite, to je najbolje. Pa to da, je da. trajanje. Trajanje ništa, ima da radi, da se da, neka radi. Pa da radi. A ti za 20 godina kaže ja sam učila, da sam ja najbolja. Neće svaki jarac da crnči, to je pod jedan. Crnči samo onaj jarac koji ima naglašenu dekadu 90. Neće svaki jarac da bude stipsa, škrt je svaki jarac koji ima naglašenu dekadu likastu ali prva dekada Jaca, što voli da više, pa tako niko na svetu ne voli. Treća dekada Jaca, šta voli više od bilo čega? Treća dekada Jaca. Da. Pazite, ali to je trudom i vremenom do da para. E sad, ako ste namestili sunce i poznak, gde ćete da namestite mesec? nikam. E, sad je vana važno prvo da što je mjesec. Razumete se, glava firme ili vlasnik firme, 20%. E, slušajte, a mjesec potrošača je nekako nam... I nije narod koji vam sedi u firme, nego potrošač. E sad mi moramo mesec da najbolje postavimo, da imamo najbolje potrošače. Ako stavite mesec u lagu za davno snimljena firme, rasipnici. imate, prvo imate odlične, imate, dolaze vam rasipnici, dolaze vam zvezde, da. poznati, da, poznati ljudi. I možda se prošla firma, recimo, A i znate da će onda ti vaši klijenti uvek imati neki, recimo, uh, uvek će imati neki komentar na vaš rad. Ovi će da vas časte, ništa oni neće da vam kaže. Uvek će biti problema sa njima. Što? Pa ne, da ne časte. E, Zato što bi da je šef. Zato što je Lagda bi, še, bi bio šefom. E, nemojte molim vas da mešate natalnu, elekcijnu, moralnu, to su različite teme i različite pitanja. Ako pričamo o elekciji, mesec je potrošač, ako ja imam, ne daj Bože, u prvosti firme mesec u lavu, znači meni će dolaziti potrošači koji imaju velike zahtjeve Pa recimo, danas ovde ne uđe, da ne slova ovde, voda uđe. Uđe mnogo ljudi, su vam od policije, imate da li malo bolje stolicu. Molim vas, možete da otvorite vrata, imate malo bolje klima u uređaju? Da znate, to je prvo. Drugo, dođe, završimo konsultaciju i kaže, ja sam zadovoljan, izvolite 300 eura, izađe i kaže, ovaj mu dala kako se zove sve na što ovo uđe. Uđe, recimo, kod vas, na vaš posao, imate kafe, džuđe, a imate nešto lavo, pa to su vam goste koje vam dolaze. Stalno imaju neke štrajke. I oni bi stalno da gazduju i da oni određuju uslove rada, to tako ne može. Znači, ovo nije natalni mesec u lavu, ovo nije horarni mesec u lavu, ovo je elekcijni mesec u lavu, znači tako ne može. Ukoliko postavite, ako kažemo da su na mesec potrošači, ne daj Bože stavite mesec u devicu, pa ko su vam potrošači? Ovaj, Radnička klasa. Tu vam samo ulazi petitni potrošači. Da nemate one kifle od 5 dinara, od da. juče i tako, ništa tu nisu radili. Pazite, vi sad pričate o poslu, vi kada radite da. e, elekciju za poslu, nema tu da. ni prema tom emocija dođe vam u zrelac, vi ćete nam neštati samo da vam dolaze stranci. Sad zamislite da sam ja luda da u Srbiji otvaram školu astrologije, pa i mesto zrelac. I šta, pa možda da bude edukacija. Ne, edukacija u elekciji nije mesto u A koga bi ja učila u Srbiji? Koga? Pa čekala bi da mi dođe neki strani učenik, dolazili bi mi svi sa stranim pasošima, svi rođeni Bosna, Hrvatska, ovamo i namo, ali nije to dobro. E sad vidite, strelac je, strelac je mnogo u optimizmu, pa bi moji klijenti, odnosno moji potrošači, se mnogo u startu raširili, a onda bi došli, e, ko je vas da ima, ti imaš koje ti imaju, ti, imaš ti imaju. Recimo ja dođem kod vaše koleginice, ima parfumeriju u delikama, je komšinica, jedna će mi kaže, hoću je ovo hoću puder, hoću ovo, hoću ovo, to je mjesto sfera u sobima. I ovo i ovo i ovo. ona kaže, a može, naravno. ja kažem, može, a čekaj, može. Koliko čekala? Tri je čekala, da to sve kupi. E, možete to da mi puštate, da ne bude baš sve ona može. Sutradan dođem puca na vrat i kaže, izvinite, ja sam se malo zatrčala, mene je stvarno može, možete mi vratite onih 29 čekova, evo vam jedan, ja samo jednom ovog društva koji su. E, to ćete imati kada imate nešto zemljište. Ali pazite, nije loš čovjek, nego se započeo. U zavisnosti od posla kojim da se bavim, recimo ako imam kafanu, meni bi baš trebao mesec ili da znam. Što, pijano i pijanac za koliko volite. Jel da? Mogu da me kradove, ne uzao da ko neko kradove, ne. Ali za kapić bi bio idealan mesec u Libana, ali se spremiti za posledicu. Znači imali bi pijance koji bi usput debelo ostavili znači, Ako otvore vam recimo pekara, niko što mesec u ribama, znate, jer tu sve ide u matu, čovjek upalio mašinu, dok je on upalio mašinu, izgore mašina. Ne, su biku pekara. Polako, da. Recimo, Ako otvarate butik, šta vam treba? Zavisati vas, nemoj da se držite toga da e, su ribe, cipele, borbe, što nije da. Nemojte ni pošto ne su ribe. Jer će biti krađa. Em krađa, to, vi, to što vi hoćete da promuvate, u ovoj zemlji drugačije ne možete, Budik mešava. Vi ste ga na vrhu. Mesto vagi ne valja, ćete imati pravni spor. Uvek neki. Imat ćete te tuži vas nezadovoljni razni, te prijavi vas... Mesubi, to Ne su lov. I dao pare, to su uvek je dobra mesubiku kad su pitanju pare. Znate, uvek u prvoj dekadi bitne. On je uvek dobar. Ali nije baš da bude. To bi bio, znate šta je, ko je to red učinje? Imamo jedan putikaša ovde, u školi. Ove, I on jedan butikaš ovde. Pa kad otvorimo, to vam je red veličine, recimo vi mi kažete, ja vas pitam, a koliko bi vi volili da zarađujete? Sa mestom u Biku bi recimo prodavali turske stvari, imali bi dobar promet, recimo neki 3-4 sjeda dnevno, što je malo bar za naše uslove, ali to je promet, a kad dobijete troškove i ostalo, koliko to na kraju bude para? Pa ništa, šta ste, ostalo vam čisto 2-3 E to je taj mest u Biku vi ćete u startu imati oče, tu ima para, ali objektivno ima ova... Ne su u lavu da vam dolaze poznate ličnosti, a ti dođe nego ukradem da pozimi haljinu i vrati je nazad. Ili kaže, mogu da reklamiram. U delici? Da. U Demu? Bravo, sam da je da, da. Pa što? Pa <clears throat> e, ali vidite, ne da imate vi mesto u delici, nego da je u elekciji taj dan mesto u delici. da dolaze krenu Pa da dolaze da, Ali stalno kupunac dolazi stalno, kod da ide na pijacu, krene na pijacu, dođe kod mene. Svaki koji je mesto da vidi. Znači, svaki dan dođe mic po mic, malo po malo. Kad došao po čarate, da, da, pa ga odvukao mesto devici, pa se zapukao. Pa ona kod na se Da, ja. Pa da, ali mnogo ljudi nas je, da. Znate, to je to. Od tome promet. Vidite, kaže, mesec u vašem potrošaču u devici, kaže, koliko zrna peska na obali, koliko će biti i svako će vam dati po 200 dinara čisto, pa vi vidite da... A Blagotina, da li ste neka sveča ekskluzivna da radi? Šta tu je sa Venerom, ti tamo sa u malo neće vidjeti, ti ćeš kući šanera ovo i tako. Ne, generalno, ako to neka delatnost, to je nije Ako skupa garderoba, skupa roba. Šta su radili na studiju? Ove, ma odličan meni, ma nije dobro, devica je svakodnevna. Da. Slušajte, to je ono što vam svakodnevno treba. Pojenta šta opražda, ako otvarate butik i tu prodajete onaj vešar ili i to je rekao, u mesecu devici pikiramo, maš koji nego je kod mene, puka svaki dan. Ja kažem, ti to nešto pukaš? I ona mi kaže, ne, kaže, hvala Bogu, pazite, ima dva kineza, ima šta hoćete oko nje, i ona super radi. Ona kaže, nije to neki pazar, 40-50 hiljada, nemo, protiv ste vi normalno, znate i ko su pare. Zavide garderobu. E, I sad vidite, e, kada je lekcija u pitanju, uopšte nas ne interesuje gde je lokal, uopšte me ne zanima. Možete u nekoj rupi u Rakovici da otvarate, možete i na trgu Republike Metro, ne interesuje mene, interesuje vreme. Kada vama dolaze pare? A velika većina vas misli da vaš posao zavisi od lokacije, od mesta, od to da je totalna neistina znate? Totalna neistina. Više nije tako lako otvoriti one Dinkićeve firme, jedan dinar da otvorite firmu, Ove, a da je tako lako i da smo uslovno rečeno kao što je nekad bilo oslobođeni porez za prvi godinu dana, ja bi se da svima, bi vama ja platila otvorno kredite. Čisto da vidite kako možete šta, gde god hoćete na svetu da otvorite, da napravite Jedno pitanje za vas. E, ste oni koji su prvi put dolazili, ste na, lako našli ovaj lokal? Ne, ne, niko ne. Niko ne. Kako je mesto za školu? Najgore. Jel da? Pa nije najgore, s jedne strane ima prednosti, zato što je blizu autobuska stanica za ljude koji putuju, s druge strane nema prednosti. E, znate vi koliko je ljudi radili u ovom lokalu? I znate koliko su dugo radili u ovom lokalu? Oni su radili i mesec dana. Mhm. Jer ima veze desovna, ali sa lošom elekcijom Brg Republike zakupio da. staklenac propala. Da. da. je šta u stvari vi hoćete raditi. Ako otvarate cvećaru, šta mu treba? Mesec udavica. Ako otvaram second hand shop, treba mi mesec udavica. Ako otvaram pogrebne usluge, treba mi mesec udavica. A njena je tu škorpiš, da će njena je tu Što ubi? Ubi u biku, da tu hoće da se otvore, da im nije žao da daju samo koga da ljuba. Za nije škorpij. Da, to je šta kao škorpij. Drama, meso Široko Oni su nesrećni, izgubljeni, došli i zaboravili da kupe maramicu, za ove, dolaze vam još kuda Neće zapravili na čarade, oni preživljavaju dramu, dolaze vam drugo siromašni ljudi, gledam je mesto škorpiju u elekcije dolaze, kaže on, ja bi za mog muža i nove cipele i sve novo, ali nemam, verujte. <laughs> Jo, mi ovo je najtežko počete. Pa moram malo da vas vesem. Pa da, pa oni kad vam dođete oko sam vi, hoćete satira, hoćete svilenu, hoćete ovo, hoćete ono. Ali vidite ovo, recimo da prodajem pogrebne usluge mescu lavu. Šta bi bilo? Šta bi bili oni zvezde? Beli, zlatni i tako. Koliko bi para imala? Ništa. Što? Pa ništa. Poslovno potrošači sa me, mescom u lavu. Kaže, srećan, mladi, svet i pa Neće da oni dolaze da kupuju sanduke. A, kradim kola. Ej, recimo, ako hoćeš da e. prodajete kola, šta tog dana traže? Mesec, u, za tu, u Recimo prodajem u kojoj dekadi, drugoj, u drugoj firmu, da. Mesec u drugoj dekadi, kao što u drugoj dekadi da budu u devici, da ja dam uslugu, a i da budu pare. Recimo, otvaram da turističku tišina, tišina otvoram turističku agenciju, gde treba mesta da mi bude potrošači? vidite tišina. Zašto je dobro da mi je mesto u Zrelcu u turističkoj agenciji? Šta će mi već mesto mu biku ima pare? I šta onda? Da. Došla mi cela familija. Treba se pa da podnisti. Tako je. Imaju pare i šta? Došli su. Ja recimo mesec da u rapi. Pazite, mesec je inače najbrža planeta tišina. Mesec je najbrža planeta, bik najsporija, najsporiji znak. Šta će meni po putnici koji su najsporiji? Te, ne znam, sto puta dolaze, imate aranžman ovo, ovo. Ne, treba mi mesto sredstva. Treba mi neko nepredinog dinara koji je precenio sebe, a hoće. I taj misli da ti očekava ko tebi za polister, ali kad dođe kaže ne pa nema. Ne dam nazad. A on kaže, E, a pazite, a on i da nema, on će da ih mora pa, da A mes raku nikako nema. Nije curaku, mes curaku vrlo reći u kojoj situaciji. Recimo, ja sam gurnula ovaj, da. ključ u brata da se usavim u stan sa mesom u raku za prkula. E, to je široko. On? Kad smo se useljavali u novu stanu, pošto smo prvi stanari, čekala sam 10 dana, nisam dela jednu da u čekala mesto u raku. U raku. Da svi imaju osjećaj porodica su bezani, da imate u kući topli obrok, da vam mama ne zapušava, da je mrzi da kuva i ostalo. I čekala mesec u raku, inače mi je mama rak, I kad smo ulazili, sa nikom nisam dala, rekla vi tamo možete biti razgledati oko, ja ne dam ključ. Čekala mesto u raku tog dana, gurno ključ nikako niko da se oboji. To ste se opasno za... A nije da dobro, ja? Da? Ma ni, a to jeste, ali ako hoćete, a imate malu decu i vi sad planirate da kupujete stan, taj će stan uvek pripadati porodici. I uvek će tu neko da kuva čorbice, supice, ako imate temperaturu, spava pored vas, da se deca uvezuju se do I umnožava se porodica Pa recimo, Vera kupi za nje nju i njenog muža kad odu u penziju i zezne sluđe sa mestom u rad. Haleluja, je, još smanjili, ja sam. I unučiće, zetove <laughs> snaju. Znači, mesec je odličan ako namerava da... E, recimo, mesec je odličan ako nameravate da se useljavate u kuću, jer onda oko te kuće nećete imati mnogo troškove. Znači, kuće žive u ratu. Da, da, u ratu, ratu. Recimo, vi si kupili kuću, pa da uđete u kuću, ne u stan, nego u kuću. On je fenomenalan. E sad vidite, zašto bi, recimo, čovek kupio veliku kuću? Pa zato što namerava da tu zadrži decu i sebe i da se proširi ta kuća. a za ulazak u stan? A za ulazak u stan bi bilo najbolje opet da pikirate šta. Ne svada, dogovor, dogovor, dogovor. Možete vi i ovako da. sami, znači bit će sve u redu s papirima, znači, kad da uđeš da zapišete na <laughs> Znači kupuješ stan mesec u raku ni pošto. Ni pošto. Znači, recimo sada kupujete za iznajmljivanje stana. I vi uđete taj dan na mesec u raku. Tu niko ne ulazi osim vas. Probajte vi kod meseca u raku preko da dođete kući to dođe da daže druge toške da i ove to. A kada I ove sve u raku, toške rak. I ja vam kod njih i kažem, e, Jove, ne ti će bez pa mogu kod tebe spreti. budu da možeš, ja je odpadna žena ona. I tako kao domaći tu sve, jer ne dođe, ona zove trošak, kaže, ili je ti uzimajući ili ću da pobijem i tebe je Prvu ako ne voli tuđinu kuće, a ne voli da. Ali ćete da nagomilate svoje, u rodbinu, haos. Pa baš kao da smo stani, da je god ko putova kod nas dolaze. Ako kupujem kola, gde treba da mi bude mesec, taj dan? ali ako kupujem stan, gde treba da bude mesec? U Bagi. U Blizancima. U pa, Znamo, Joj, nemojte mesto u Blizancima, da najpromenljiviji mesec. Promenit ćete kola, neće... Ja, ako da godinu i dana je imala. Ovo pa stan u Bagi, pa nemojte zbunjeno. Znači, stan u Bagi. Stan u Bagi, kuća u Grafu. Ako vas neko pita, nemo mi ovde svaki dan koje kupujemo auto. Ne znam, bolazna, ne znam, ali u Bikonu ćemo ga kupiti. E, ako kupite u Pinku, odoše vam sve pare za taj auk. Ja sam uđenica. Aha. U jar, znači ne kupovati... Ja sam u Srbiji da mi dugo čeva. Ne da kupovati auto kada je... Znači, kupovati auto isključivo kad je mesec jar. To je najgori mesec, najmanje troši auto, naj, naj... Pa ne može da proda posle što god. E, pa ne može da ga otuđe što je jedino. A koliko dolazi rane, pa ja hoću da ga menjam na pa dve da godine. Da. Znači, ja ću kupovati auto. A ja sam i našla. Pa dobro, ako je novo, onda mesec su blizu. Blizak, a da. novo sam razimala. I promenila da godine i sve da, Ja recimo, sad ih dođem. Dobro da mi je novo auto, jedino kupo. A sam mesec je polovana. Da, naredno, naredne 30 godina ne razmišljam o Ali ako hoćeš da da prodaš, da da prodaš, da prodaš posle, pa onda i da trgujete time, da pravite pare, mhm. onda gledajte da u blizancima. Nemojte u biku, jer će onda... Onda je pola mesec u zakonu. E, ne, ne, ne, hoćeš da ga kupiš da bi ga prodao, da, da, je mesec u blizancima, jer ćete ga brzo prodati. Ako ga kupite kad je mesec u biku, bit će vam skuplja dara nego dara. A u lavu? Ali mesec u biku se proda auto. Mesec u lavu, šta ćete Tako. dobijete? Ništa, ceo komšiluk izađe, svi kad bilo mogu da provozam ja krug, vaš je lep i tako. A ako hoćete da izdate, da izdamo za kare, da garantiramo mesto pri Šta, auto? Auto, Šta, ne zove Samo da vam kažem da mi je drugarica. Jao, i pobiću vas sve. Drugarica mi je ove, celo leto iznajmljivala rođacima, familiji i prijateljima svoj auto kogod uđe u Srbiju, a iz Srbije, da ne bi uzimali renta kart, pozivne je na auto. Nije ono da da daju, ono koliko ko da, koliko moće da daju. Znači, dobro da to radite kad je meč u brisancima, znate. Recimo, ne bi Bože, date nekom svoj jaut, od da ode do prodavnice, nesu škorpi i havariše vam horom. U ovnu juri vas policija. Kobi udari auto. Pozemim ja od Rajka auto, evo recimo danas mesu ovdje, pozemim njegov auto, krenem negdje, kažem, ju Rajko, pa kako ti kažem, došla pada kiša. A on kaže, pa vidim ja nisam lud. Ja kažem, malo sam ti čuknula ovdje. je malo ovdje. A kada je najbolje potpisati ugovor o rangiranju stanja? E, sad je to. Za ono Iznajmivanje lokala, iznajmivanje stana, iznajmivanje magazina, prostora i ostalo. Ukoliko ste vi osoba koja to rentira, čekajte mesto biti. Taj dan, mesto biti da dobijate pare. I to naročito da je recimo u trećoj dekadi, ali ne e, da je u trećoj dekadi do 24 stepena, znači od 20 do 24 stepena. Rentirajte uvek vaše prostore vaše nepokretnosti kada je mesec od 2 do 7 dana. Od 2 do 7 i od 3 dekade. A šta je to? Zaniranje Kad hoćeš da iznajmiš neko Ako hoćeš da iznajmiš recimo parku, mhm. svoj parking mesto, drugog svoj stan, Slušajte, ovo se odnosi na njih. Ako mi radite. Ne čujete da ništa. Ajde tišina. Ove, ovo se odnosi na njivu, recimo neko ima njivu, pita kada izvam njivu. Znači čekajte da. mesec u blizu izbegnite drugu dekadu, nego ili prva dekada od 2 do 7 ili druga od 20 do 24. Ako vi iznajmljujete od nekoga stan, ili iznajmljujete lokal, ili šta god da radite, znači vi iznajmljujete da. njivu, stan, lokal, bilo šta, među znači nepokretu. Nemojte da tražite mesto u Sreusu, ćete brzo dođe. Nemojte da tražite mesto u Bizancu, da ste brzo izašli da. dana. Mesto Jaroš. Tražite mesto u Jaroš, ako budete drugo. Ali pazite, to ako vam je to namera, zamislite ja iznajmim sobu u hotelu u mestu Jaroš. Možete se zadržati duže nego što sam da. uvela, jel da? Ili recimo, prodam moj stan, pa dok ne kupim drugi, Zeznem se i izmenim šta na mestu ja, pa ja ću tu da ostavim i krvaj, mnogo duže nego što treba. Recimo, ako hoćete da budete mirni, da nema dugova, da nema ničega i da ništa veliko niste ni zaradili, onda tražite mesto velice, onda najčistije. E sad vidite, ako recimo hoćete da izdate sobu, to je već drugo, jel? Da? Tu vam je već neko u kući. Da nešto radi. Onda kažete nešto radi. Onda zaborite na mesto bitno na pare koje će vam taj neko dati, zato što može da vam napravi mnogo velike problema na bitno. Onda tražite mesto vage da bude dogovora i da tu ne bude ništa na kartu. Recimo, iznajmite sobu ili stan sa mestom u ribama, taj vam pobegne, ostaje vam i dugove i kaos u Škotskoj, ne daj Bože, da se ubija. Da li je mesec u Godovi nešto? Mesec u Godovi od svih tih stvari nije zašto. I molim vas da ne prozivate mojim On je recimo odličan za razvoj. Može pa mi to tražite dan, slušajte, tražite dan, ja recimo nađem vezu tražim dan kad hoću najlakše da se razvedem. I odaberem dan sa u Vodovoru. Pita me, ne znam da li neko pita, verovatno vas ne pita niko tamo kada vam zakazuju preko razumno partnera. E, ali vidite, imate da potpišete onaj sporazumni razvoj. Sad odaberete mesto, od ovih vi ćete ostati najbolji prijatelji. Sladat ćete se daleko bolje nego kad ste bili u braku. Što je ti važno. <laughs> E, znači, to je ovaj... Važno je, važno da je ima dete. Da Imate da dete. Naravno da je važno, izuze. Čak i da nemate decu, važno je kako se i sastajete i rastajete, naravno. E sad vas pitam, ako je ovaj čas krenuo u zadnjoj dekadi od jeste vi zato toliko nevredni? Ne. Jeste se vi ovde ikad ljutili oko nečeg pa rekli nije veri, ja sam vas, nisam. Niste nikad bili ljuti a sad ste počeli javaju, a ćemo ovo, ćemo ono i to. To je zadnja dekada ovna, rat. Ako ja hoću da napadem neprijatelja i da ga u startu porazim, šta trebam da radim? Pa zadnja dekada ovna. Zadnja dekada škorpije, usmrćen čovjek. Čekam zadnju dekadu škorpije i pustim vas da mi igrate po živu. Treća dekada. Dođe zadnja dekada škorpije, 21. 22. stepen,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 Znači, kad je mesec u trećoj dekadi škorpija, ne verujete se niko da zove. Aha, mogu zapisati. Ne daj Bože da se razvodite da je taj dan mesec u škorpiji. Pa da to je više policija. Ja ponesem pištolj i odem. Ovaj, pa možda se koga hoćeš da, da. E, slušajte, da. najgori dan za razvod, tišina. Najgori dan za razvod je kad je mesec u bitku. Ko je klanio, ko podele klanio, čije šta? Najčešće zima mesta. A najbolje bi bio da se Božić. Da, da budemo lepo prijezeni, humani, ja kažem mu, evo tebi samo, on kaže, joj ja znam, tebi treba. <laughs> E. I na kraju se posveđate, ko će da Neće, neće, nikad se ne posveđate kad mesec nas je kroz mesec. To sad je kad je mesec u agresivnu zapravo. Svađe su uvek kad je pa mesilo. A da pa mi imamo dve različite stolice. E, Ellen, jel imate stolicu? Imamo dve. Dve, ozbiljno ili jedno? <laughs> Ozbiljno. E, ne jedu se ne bi vas A ovo je nastri na jednu da vas šta bi bilo da vam je zakazano ročište za razlog ili bi ih premestu ja? Odluženo ročište. E, zamislite, plaćam advokata tužim Violetu, a taj dan nešto javcu, pa šta će tamo da čekam, pa ona pobegne, pa ne dođe, a ja moram plaćati. će se, neće će lako. Ja da? Znači, odolio sam. Znači, kad se razvodite lepo ljudi, ili recimo zamerili ste se nekoj drugarici do na vama. I sad nešto tu imate neki problem, a hoćete da se dogovarati oko nečega, onda tražite mesto vodole, ćete taj dan biti i jedan i drugi čovek. Prvo ćete biti čovek i razumećete drugu stranu. Ne idu Bog da iznajmljujem sam kad je mesto vodoled. Mi smo dobri ljudi, koliko daš jadan ti, nemaš gde da živiš, je uđi prva tri meseca i ostalo. Znači, kad da traži stan, traži mesec u vodovu. Pa da nije da ni iza tebe, jer recimo ti uđeš u stan i daš pare unapred i tamo sedneš unutra, ovaj te zove za mesec dana i kaže čerka da. mi se uve traži stan. Da. Nebo, na, ne, ne, ne. Znači, kupujete kuću, useljavate svoju kuću, tempirate rak, mesec u raku, da tu živi porodic. Ja hoću da zeznem recimo Bubija, koji ima 10 godina. Vidi, Nebo ima mesto u vodovi da mi taj meni da zbriše čim poraste, a ja ga zezam i da oće ne može. Kupim kuću na dva, tri sprata i kažem, pu, lepo, dole, ja, on, gore, treći izde. Uselimo se kad je mes u raku i da oće ne može da mene. A onda se umeđu vremena predomislim, pa bi ja da odem, ali da znači, sam ja. A je da ulazi nešto čega nema na Natalu? E, vidite, Vi, to je odlično pitanje, to je ono što sam rekla, znam se neku priču, ja sam htela da se porodim, da dete bude duple la, sve u lavu u prvoj kući i neštala lekciju pošto je bilo promena plana, svaki dan menjala plan, ukoliko se porađaju. O, eme, ono što ne postoje u Natalu ne možete, ali čak i da uradite, vi ćete samo pogodišati ono što imate. Zna, recimo ako vam stoji da ćete živjeti, recimo imate uran u četvrtoj, to je kao, to je ludnica u porodici u kući. Ako si ti lekcija. Šta? A, gubi urođenje. Ovi nisam pogrušala, on se rodio kod dupla delica, sve živo delice, mesto dole, ja tela duplo glava i sve u Čak sam i skomplikovala stvari, jer nije išlo kako sam ja htela, pa iz dana u dan, kako je sunce ušlo u delicu, bilo sve problematično i učimo. E sad vidite, nije džaba da učimo, slušajte, zašto postoje stvari na koje utiče? Na smrti rođenje ne utiče, ne mogu da izračunam dan kad ću da umrem najlakše. I taj dan lepo pokreću, da ja, ja, i tu, pazite, to ne mogu da izračunam, ne mogu da izračunam kad ću da se porodim. Čak i da je carski, da je ovo da ono, ja mogu od prilike da temperam, ali ako toga ne mogu na talu, neće biti. Da e, ne mogu da izračunam vreme da odem na kapu sa tošom, a ako, znači, ne zavisi samo od mene. On može me urodi, čovjek kaže, ja ne me pametnijem posla nego sa tamo i ja se ulozi od da kape. Znate, pojento je šta vi možete, od mene zavisi posao. E sad vidite da je moja recimo šesta kuća nestabilna, da je recimo imam u šestoj Neptunu ridovno, no taj bre ljudi, nema, on spava prvo na poslu, to ne može se probuditi, to prvo. Drugo, e, vodi abrove o svakom s Maže nokte, vata, muve i opa. I sad ja hoću da ojačam tu šestu, i napravim ja dobar, je lekciju, da se ja nikad ne uspavam kad da odem na posao i da mi firma rade kako kad ja samo vidam, muljam i ozlo. Napravim ja super elekciju, namontiram gde šta da bude, recimo namontiram, poznam bik, u bih. Šta to znači? Ja ću na muljanje, muljanje i na spavanje zaraditi pare, ali neće da raditi. Mislim, potrošit ću ih, neće me niko u zatvor. Da bi ima neko u zatvor mora da je Mars u 12. Ili Mars u Libanu, recimo. E, ove, dalje, ako recimo imate jako loše sedmo, i tamo stoji u sedmi da ćete da se bijete svaki dan, Mars Pluton. Ja namontiram e, horoskop tako da izvrnem tog Marsa i Plutona, da tu ne bude pesničko veče tuče, nego bude strast i seks. I to je ista planeta koja znači jedno i drugo. Znači malo kod stare dame, pošto će da im padne u <laughs> igrida da padne vodka, ali će bar u prvim godinama života tu... Ove, Masa i Masa. Šta? <laughs> Mars u sedmoj mangavici, to je čovek koji traži partnere koji privlače nevodu. E sad to naravno neće biti, to su opasni partneri, osetljaju Ove, e, ali zavisi kakav je, znate, nije svaki Mars isto. Mars u ovom Mars u školi, da. Mars je opšte da. dobar Mars. Znači, ovaj Mars još uopšte nema nameru da se biti. Ali vidite, to može da loše, jer Mars u jakcu će da vas kinji psihički. Znate, u škorpiju u je. Nema mrdanje. Recimo, daleko je gore imate mačku u vagi, u biku ili u kilovom mraku u sedmu. Što da. ste ga... Zato što je slab Mars. Znate? Vaga, bik ili rak. Onda ste ga ugasili. Ovaj u vagi će preti sudom, a nema snagu da vas bije. Ima snagu u ovnu ili u škopetu. Da onda švale rastu u vagi, pa to vam je muš koji samo gleda da A u biku? A u biku je čovek koji dok ima para, miran ko gubica. Kad nema para tuča. A u raku, oboje se, sećate što se Milana zezala Ekart, neko bi to za dečka mrtvu da raku. Kaže, Marsu u u raku obuče kućnu kalinu, papuče i kod mame. Pobegu kod mame. A u devici? je dobar, znaš, to je fenomenalan, znaš, zato se ja s vama svađam stano tako. Neko je rekao, živeći ljubavni život s Marsom, koji bre ljubavni život Pa imate da svaš. Ne, nije bitno, znaš, ja vam kažem samo učite logiku. A devica? A devica je u 12. polju dovode do e, zatvora. Dakle, mora čovjek da ima veze sa izolacijama i da tamo okrepiše. E sad, recimo, naša Mira ima Marsur imam u 12, ali anestezijolog. I ona je svaki dan u ludnici, samo da vam kažem da imam klijenta koji ima Marsur i vama i sunce načelnik neuropsihijatrije. I on kaže, a 12. polje su institucije zatvorenog tipa, rekao vi da pazite šta tamo radite, da ne budete u zatvoru jedan dan. I zabrave. Znate doviđenja. Prema tome gledajte gde je, pa ove, E, znači gledajte prvo gde je taj Mars gole godine, gde je čuči. Ma ćeš ti malo ne? Ne, Mars u 12. je već opasan za Mars u devici je radni Mars. Mars u devici je on nema dostojanstvo, ali on radni Mars. To je, recimo, imate Mars u devici u sedmoj. Pa to obožavaju da se svađaju muž i žena se sitnice. I to je ujutru kako ustanu, kaže, dobro je sam ja rekla da više neću ovo ovom ljudi ovde. To su ljudi koji se nikad oko velikih stvari neće posveđati. Pa džengrize oko gluposti. Ako imate Mars u devici, kod god da birate sa partnerom, taj baš mnogo ni ne voli da radi, nego morate vi motkom da ga jurite da radi. Znam. E sad, ako vi nemate sad Merkura dobro postavljeno, koji vlada tim Merkurom, džaba vam da se derete, taj neće da Znam, Znate, mrtvi momci koje mi biramo. Prema tome, u devici to je najduže od svega. I to ono što rekao Šekspir, od, te, od uh, svih reči ne vredi kriti najdužnije ogledi. Mrtvi u devici svašta bi čovjek mogao da radi. Svašta može, ali neće ništa. Njemu sve jedno. Reglirana planeta njoj sve jedno. Recimo, kada imate u Natalu, Marsu 9 daje zaista veliku radnu snagu, ali ne da je produktivnost. mi je čovek koji ceo dan trči, briše, na nešto slaže i dobro. Na kraju dana sedne, gde si bio nigde, šta si naravio? A Merkur isto ovaj, u, u devici. E, ali ne, ne, ali zamislite, ako da Mars u device, Merkur u škorpi, e, tu imate recepciju, to je već device. Tu i dalje znači da dečko neće ništa ti da radi, ali kad ga pokoraš motkom, na kraju će nešto i da radi. Kiša, stavljamo. Recimo, najgore Mars u devici, Merkur u bitu. E, moj u devici se bez dna, to je ona greota, gledajte, dečka kažete greota, prečaju da se rodi. A vlada Gorda u Bika, a on voli lepo da legne, da jedi ništa ga da ne interesuje. Ili recimo imate Marsa u delici, Merkur u Ovnu, to je dobro, ja da imate recepciju. Ali i kod recepcije uvijek morate da potegnete tog Marsa u Belici, bi taj radio. Recimo, nije loše ako imate Mars u Belici u 7, osim toga što će Džangri do 10, to će jednostavno bude razlog ali nije to tako loše kako loše recimo da imate u Biku, na Ugolu, u sedmom, na toj je krvoproliv. To na kraju već kod situacija vas davi, razumete? E, znači? E, evo, znači, Mars u blizancima je više neko ko maše. A dobro, to ne mora biti naš, to može biti neko, taj Mars nismo mi. Pa to je neko drugi horoskop. Ali Nisam nalazim našem horoskopu, to je znači muškarac. E vidite ovo. Momak, ali možda mislim da bi neko drugi, možda bi lako, ja sad ću biti bračni Svi su tu. Svi su, su svi. Ujak, stric, brat, drug, E, Mars vam je i brak mutarke, ali znate vam je Mars i sin. I sin. Znate, ali recimo Mars je uvek mila, uvek toša, uvek znaš muškarac. Ne, oni su muškarac. Da. E sad, neće oni biti za uvek Mars. Oni će u sunce, toša već posle 22. puta. Ja sam apsolutno... Ne, nego ja sam da. što mi imamo masu razne pojedinačne studijata. Nije on koji će neko drugi iz mog poroda. E sad vidite, Mars je svaki važni muškarac, tišina, tišina. Mars je svaki važan mlad muškarac u mom životu, šta god da je mi pa bio mi komšija, jer da nije važan šta će moj kar. Znam. Da se recimo pita na može naš da bude tamo onaj čovjek što šeta okolo? Vi bi rekli ne može. Jer on nema, šta će on onda u svojoj nataknu kartu? Šta će on onda u svojom životu? Čim je tu kod vas tome zbog nečeg pitanja? E sad vidite, znači mi smo počeli priču o lekciji o poslu. Ako pričamo o poslu, najvažnije je da postavite ascendent, dobro, najvažnije je da postavite mesec dobro, znači gazdu i potrošače, Najvažnije je da postavite sunce dobro, znači sunce, mesec i akcedent, i naravno da sada ceo horoskop pretvorimo u biznis horoskop. Prva kuća, ajde tu sad zapišite, prva kuća vlada samom firmom i imidžom firme druga kuća predstavlja prihode koje firma ostvaruje. To su realni prihodi. Gde nam Valentina? Odlično. Treća kuća predstavlja administraciju u firmi, znači papire. Da li su vam čisti papiri, nisu vam čisti papiri, Treća kuća predstavlja... Kako je? Ne, ne, treća kuća još i predstavlja saobraćajna vozila kojima firma raspolaže. Znači, recimo, ako imate kamione, imate automobile, službena vozila, predstavljene su trećim vozima Ako nameravate da otvorite turističku agenciju, jako vodite računa na treće godine. Znači. Dalje, zamislite recimo imam Neptuna u trećoj, tu u startu problem pokradena dokumenta, ukradena saobraćena vozila, problemi, komplikacije. Recimo, zamisli Violeta da imam brod koji iznajmljuje, a imam nešto unutraću, pa potopio bi se prvi dan taj brod. Treća kuća predstavljaj komunikaciju unutar firme. Kakva je komunikacija unutar firme? A da vas pitam, ako imam, e, recimo, agenciju za detektivske usluge, on je onda obrata pa i nešto ne zove. Ne, da. ne može mi nađe papire, ne vide se moji papir. Drugo, svaka informacija koju ja imam je nevidljiva. Ja da. To je dobro da se Pa nije, <laughs> nije, zato što će nekom da se oglasi onda kada nije ovaj vreme. Znam da je to skandal. E sada, ajmo dalje. Četvrto polje predstavlja nepokretnosti koje firma poseduje, bez obzira da li su e, u vlasništvu ili su rentirane. Ovo je veliki problem ako imate veću firmu, a četvrto polje vam nije dobro. Pa recimo nepokretnost vidite recimo urana u ovom četvrtoj polodoši na kocku svi ove sve, sve nepokretnosti. Peta kuća predstavlja zabavu i godišnje odmore u firme. To je u horoskopu ove firme najgore postavljeno. Najgore. Ako se recimo bavite edukacijom, pa otvorate firmu za strane jezike, otvarate bilo šta, peto polje su vam učenici u elekciji. U elekciono je peto polje učenika. Šta to znači? Da ja to imam najgore postavljeno. E, zavisi kako se gleda. Recimo, peta kuća u horoskopu ove firme počinje u ovnu, na kraju ovnu. Šta to znači? Uvek se grade novi, je to dobro ili loše? Dobro. dobro. A kako ja da idem na godišnji odmor kad je Jovana u petu? Šta to znači? Odem na brzaka na dva dana i vratim se na... Da. A kako da ide Ivana Janković koja mislim da radi, ja nam pojma više koliko godina? Jednom se oglasa, traži godišnji odmor i traži odmor na 5 dana. Ja joj kažem šta će ti godišnji odmor? Inače, mi radimo svi zaposleni, kogod ima veze s ovom firmom, radi i subotu i nedelju i svaki dan. Pa ne trebam da vam kažem da je tu i mesto bitku. Pa da vam je jasno zašto tako radimo. Zato što je svima u interesu da tako radimo. Nikom nije u interesu da sedim kući za džabe. A i oni koji dolaze ovde u školu, znači imaju taj mest u biku u petu. I šta to znači? Hm? Žele to svak zvanje da nauče? Ne, sam to. Potrošači će imati para kad da, dođu u da. školu. Da, I zaista da se pomerim s mesta, redko se kad desilo da neko došao i rekao joj izgubio sam posao, ne mogu dalje. Dokle god smo kod tebe u školu, niko neće izgubiti posao. Mi <laughs> ćemo svi solventni. Pa desi se da iz... dešava se. Mislim, to sad više od nas ne zavise, ali neće crći od glade niko. Šesta kuća predstavlja usluge koje firma pruža uslužna delatnost. Tamo šifra, agencija za prevedene registre, uslužna delatnost. Mi smo mislili da si u toaletu. Rekao, mislili smo da si u toaletu. Udavila. <laughs> Jel došao neko da proveri? Znači, čista kuća predstavlja delatnost firme. To više nije imič firme i sudbina firme koju opisuje prva kuća, nego delatnost pošto nemam baš sad snage, a da šetam u učionici, molila bi vas da budete mirni. Znači, šesta kuća, Jovana, dođe, ti si mnogo daleko, imaš ovde mesto, tamo bez veze kisnete da i dugi Ne, ok, ima da Ove, Duki, dođi ti ovamo, što tamo sedeš? Vazduh. Dobro, vazduh je, mislim, lepo se razbolite. Znači, šesta kuća ne vlada ni imidžom, ni sudbinom firme, vlada delatnošću. Ako imate Mars u šestoj, Znači da će se delatnost menjati. Ako imate uranu u šestoj, vi ni nemate pojma više koja vam je delatnost. Ne zato što ste vi ludi, haotični ili ne, nego zato što će se tako nameštati stvari. Ako imate Saturna u šestoj, sve što ste zamislili da radite, sve će da propada. Sve, vaša delatnost će da propada. Što znači, recimo, ja izmislim, hoću da otvorim krojački salon, luksuzni. Padne mi Saturn u škorpiju, kako sam ga otvorila, umrla delatnost, više nikog to ne interesuje. Šesta kuća predstavlja odnos zaposlenih međusobno. Ako imate Marsa u elekciju u šestoj kući, ko god da bude sa vama radio na vašem radnom mestu, imate sve da se svađati I nema veze Mars bio u Jarcu, bio u Ovnu, bio u Škorpiji, svi će da se svađaju. Ako je dobar Mars u šestoj kući, znači Mars u Ovnu, Škorpiji i Jarcu, svi zaposleni će biti izuzetno vredni, ali će se svađati katastrofa. Ako imate u elekciji Mars u biku, vagi ili raku, ni jedan zaposlen neće biti vredan, svi će biti lenji, bez snage, tući će se do udela. E sad vidite ovo. Recimo, svako od vas ima svoju konkurenciju, jel da? I sad vi pogledate, recimo, primjer radi, imate evo lupom, prodavnicu. I vidite da do vas otvara neko prodavnicu. To sedma kuća. E, to je između oslo konkurencije, da. Vidite da on ulazi i otvara prodavnicu i vi se sad nervirate i kaže Zorica, joj, odo da ga ubijem i da mu dignem u baznu lokal, gde je sad našo tu da otvara prodavnicu? Ako vi imate Marsa u sedmoj kući, ne mora niko da bude u vašoj blizini. Vaša konkurencija uvijek bolja nego vi. Znate? Mars u sedmoj uvijek će biti bolji nego vi. I uvijek ćete ratovati s konkurencijom. Ako imate Jupitera u sedmoj kući, vi ćete se pomagati. Znate? Pa recimo ja se nerviram što neko otrla školu astrologije vrata do mene, a imam Jupiter recimo u raku u sedmoj a on mi postane ko rod, rođeni, pa mene bole noge, on umesto mene šeta, kaže ne moraš danas da dođeš opraćati kancelariju, njemu nije dobro, zvrtimo se u glavi, ja kažem ne moraš da dođeš, imam pauzu između dva predavanja, ja ću da ti održim neki čas. Znači, može da otvara kogod oće šta, kogod oće od dva, do vas, vaša konkurencija je vaše sedmo polje. Ni pošto ne bi valjalo da je vaše sedmo polje loše. Recimo, Mars loš, primjera radi u raku, sa Jupiterom, a evo sad ga imamo, i nema veze da li su oni po orbi su u konjukciji, dovoljno je da su u raku. Ko je ovih dana otvorio firmu? I Mars je pao u sedmo polje, Mars, Jupiter u raku. Konkurencija krvava, Jupiter odličan, Mars nikakav. Tu će, Boga mi, da radi zakon, uvek. Znači, vi otvorite glupost, otvorite prevodilačke usluge, tuži vas konkurencija, šalje vam inspekciju, vi idete sa njima se pobijete, uvek radi zakon. Nikad nije dobro. I uvek je to aspekt intervencije zakona. Znači, tu redovno dolazi policija. Vi normalni čovek, normalna, ne valja vam datum firme. Čovek ponavlja, ja se u životu nisam posađao, vi ponavljate, vi se u životu niste posađali. Osma kuća vlada resursima jedne firme, vlada kreditima, dugovima i opisuje opasnost za tu firmu. Šta je opasnost u toj firmi? Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Poreska, to su vam obaveze, dugo je ostalo. Inspekcija između ostalog ove, ovaj, i deveto i sedmo polje. Sedmo polje svaki pravni dokument koji potpisujete u vašoj firmi. Znači svaki pravni čin, partnerstvo, da li imate partnera i ostalo. Sedmo polje će opisati ljude koji vas zastupaju. Kao što će recimo knjigovođe da opiše ko? Šesta aguća. Da. da bi bilo bolje, najbolje bude sedmu vagi, ili tako? Pa vidite, to je da vi imate sa konkurencijom miran odnos. Ali pojenta je šta vi hoćete da radite, znate? Ako recimo meni dođe sad lupa, lopov i kaže kada je pravo vreme da otvorim neku kobojagi firmu da bi mogu da idem da pljačkam. Pa šta ćemo bre ljudi da vagu u sedmoj da pravdo ima sve na papiru, i polje zakona u vađu, da ga hoće da pravo Da otvorimo praktičku polje, da ima na svakom čošku i upravo to, da ne bude konkurencija, da možeš i ti da radiš šta je. Ne, ne, to je samo miran odnos. Vidite, meni je pojenta priče, ja kad sam otvarala nekoliko firmi za prijatelje, ja svakog od njih pitam šta ti hoćeš tu? Šta hoćeš u toj firmi? Kaže, hoće pare. Evo, drugarica nam je otvarala Feng Shui centar Sandra Drinčić, to je kapić I ja je pitam, Sandra, šta hoćemo mi od toga? Hoću pare. Znači, sad mene pita, ako neko kaže, a pa da. nije, neko odkaže, kaže, ja hoću da napravim ime i imidž, e, neko kaže, recimo, primjer radi, ja hoću, e, ne znam, da je sve pravno u redu, neko kaže, ja hoću da trajem. Znate, gde trajete, tu nema velikih para odmah. Ko ide polako. Ko da opere pare, pa to Naravno, a to su, to se zna šta, pa onda tražimo u rana i u drugo, da vi brzo okrenete pare, razumete, ili neptuno drugoj, da vi te pare, da se ne vide da su uopšte bile tu. Recimo, Sandri, kad smo otvarali Feng Shui centar, ja sam pitala šta hoćemo pare. Za pare nam trebaju u kafiću alkoholičari. Kaže, ovo je Feng Shui centar. U Feng Shui centra para nema. Znači, možemo da tempiramo klijance. namestimo, ali pasite, usput da njoj, slušajte, uspud da i posao traje. Znači, da taj posao traje i da ona zaradi par. Znači, u tom trenutku smo dali par. Kažemo, ok, otvorimo prvu firmu koja će da napravi par. Otvorila je firmu, zvala me svake nelje koja će da kaže da mi menjaš datum osnivanja firme, svake nelje dolazi policija. Oni se ponabijaju, haos policija. Ja kažem, Ili ima para? Kažu, ma mora ima para, mi se smučili više, stolari, stako reci, svakog ponedjeljka menjam prozore. E, ali tebi na kraju ostane mi mnogo. Kažu, mi policije dode. E, onda kad je Sandra otvarala Feng Shui centar, institut, e, onda je to druga priča. Vi otvarate nešto što imate potrebu da traje dugo. Za, ako mi vi kažete, hoću da otvorim recimo kažem je primjer radi Ivana, da hoću da otvorim školu male fizike, male matematike i oslo. Tu nema, ne smete da jurite pare, jer u tom slučaju šta ćete dobijati? Šta ćete dobijati? Ja kažem, ok, evo sad smo namestili pare, sad će svi da jure ovim rs i ostalo i imaće para, ali to neće trajati. Znate, zato vam kažem, pojenta je šta radite. Ako recimo otvorite kozmetički salon, vama neko namesti samo pare. Ništa, to ništa ne znači. Imate najgoru uslugu, dođe a milion ljudi dnevno više nikad ne dođu i to, a vas baš ima. Samo je to poenta, šta ja sad tu tražim? Pa Zašto ja imam nešto? Ali možete datum da promenite e, e, ne, onda morate da ugasite tu, pa da ovaj, otvrne mogu, ali da bi ugasili, pošto si ti privatnik, ti znaš, to je, nije to baš tako lako to prvo morate budete na nuli, pa i da. proces zatvaranja traje 200 godina i to. to. Ali možete da je, recimo, prebavite na nekom drugom? Na drugu delatnost, da menjate ime ne, na drugo lice. Ne, Ako menjate ime firme, tišina, ovo će vam značiti. Promene imena firme, kao da vi menjate ime, ništa niste uradili. Promena vlasništva firme je od eh, otprilike kao da vas ja pitam, A šta će da se desi s ovim cipelama ako pokojim Dragane? Što one se dalje tu samo su otiše kod Dragane. Znači i dalje firma ima tu sudbinu, znam. I taj ko je došao kao novi direktor firme, on će se i dalje vidjeti iz sunca. Ništa vi niste uradili dobro. I pojenta je samo da vi razumete šta ja sad hoću. Da li hoću da operem pare, da otvaram neku kompaniju onako bez veze, da li ja hoću da radim tu, da li ja hoću da trajem, znači morate da uzmete, da pitate klijenta prvo šta on hoće. Znači, ako ja vam, najčešće će vam ljudi reći hoće pare. Znači, svi će to hoće pare. I ja ću vama da kažem u redu, ajde da namještamo da bude para, ali ako To je taj veliki zemljeni trikot, Para nema, to je nikad bez rada, to je delici nema bez trajanja javca. Da vas pitam, ne bi bili srećniji da svakog mesta zarađujete da imate čisto po 300 evra i da to traje 50 godina, ili da imate svaki mesec 1000 evra, a da to traje 6 meseci? Da Izračuna. <laughs> Ma nek traje šest meseci, ali mi onda ćemo drugu. Opet od 1000 evra. Mi će da se svidjeti ovo. Mogu ja vama da namestim korak da vi imate svaki mesec čisto 10.000 evra i da traje 50 godina, ali neće vam se u odgovor kada vam kažem sad ćemo morati da namestimo. Sunce, ascendent ja, to je prvi trigon koji će da zauzme je uh, biti, jel da? koji ćete da radite. Znate kako ćete da radite? Pa ćete da pa ćete da ćete da vidite svaka banka Slušaj, svaka banka koja da... radi? Sada da... pa dva časa. Ja sam na 70. Vama će automatski priznat biti u šestoj kući, jel da? zdravstveno stanje zaposlenih će biti šesta od šesta, to je 11. To će najvjerovatnije biti škorpija. Pa u pomre će da je ponedre. Šta je šesta od blizanca? Pa strela. Nije, sedmo od blizanca je strela. A pa da, nam se E pa ništa nam se to ne sviđa. A zamislite, oni idu tamo rade u banka i teza od 9 do 5, znači, znači. od 9 do 4. U 3 su već zapalili, su i nedelja ne do Bog da ih pitate da li rade, pošto to odmah nervni slom. Imaju letovanje zimovanje godišnje, ne rade ništa. I rade tako čisto 300-400 riječi. Može sve. Ja vam kažem, vi dođete kod mene kada ne može ovo polazi. Ajde namestite. Ajde, a šta ćemo posle? Ne možete i brak, možemo da nameštamo. I obavezno svi imaju primetbu kad namještate. Mi kažemo, e, obavezno kad su mladi kažu ko će da traje. I mi kažemo, ali šta to znači da traje? Da, traje, a ako zapucamo poznat javcu, jarcu, nema teorije da se ljudi raziđu lako, i držat će ih tradicija, finansije, pare i Sve traje do komunizma. Ne, ali vidite, namestim poslanku lagu, ali ni to vam se ne bi svidjelo, namestim poslanku lagu da traje dok ima ljubavi. I to traje dok jedan od partnera se ne zaljubi u da, drugo. drugu. Ako to ne su pa deca. što A to ne ne ja, nego bude ona, e to mi se ne sviđa, bolje se ja. ne moram da, da, da to budem ja. E, ove, naravno, kad su u pitanju brakovi, kad su u pitanju brakovi, e, suviše se naivno ulazi prvi put u celu tu priču. Znači, Pa vi namještate, a šta ćete sa decom, šta ćete s mamom, s nekom šekrvom, koji su zaglavili u detničku Petica, lapicu, trojkom, da je popis. Za deca toga najviše. Petica, papir, Merkur, trojka, da Jupiter. Da tražite, e, u tom trenutku kad podnosite zahtev za ovaj razvoj, da tražite poznaku od ovih mesta od ovih. Kad se vrši ovih. Kad podnosite, kad podnose, kad podnosite zahtev, to je lekcija. To nam ne da ubrže. Znači, taj dan da podnesete, da recimo mesec ovih u Perevu i poznak vodolija, pa mesec da pravi neki dobar ugao sa Jupiterom, da ne pravi ništa loše sa Saturnom ili da ne pravi ništa loše sa redu. Ni ne bi možda da vi ste da je kratko traje. Recimo, udajete se za papire i sad hoćete da je kratko traje. Pa, a mislite da, a to nije za razliku. To onda pravim lekciju za venčanje. Za venčanje. Elekciju za venčanje za papire. Pravim Venera, Jupiter i Mesec u odolju prve. Najbolji drugari, ostavimo ceo život prijatelji i jedan i drugi smo, e taj neće mi traži mi pare za papire. On će kažu, oženit ću te za džabe te učine. За хируршки това е при мен, recimo, е точно нещо, което е налагало ослабен, го заради му че е, не променя се, zato što to nema ove nikakve svrhe. Pa nema svrhe, to ja vas pitam, e, izvinite, ćete mi uradite horoskop za dete? Kaže, hoću daj datum, mesto i vreme rođenja da se rodi, kad se rodilo to dete? E, možda, pa a, pa ovaj, rodit će se 2072, ja tad nameravam da se, da rodi, da rađam dete, znate? Ovo se odnosi na pravne stvari, znači kada se nešto pravno radi. Ako vi pitate, recimo, danas hoću da izađem u ulicu, rasprodam majice i to da li je dobar dan, ne, onda sam uraš tranzit. Znate gde je mes, vidite da li će biti para, neće da bude para, ili ovaj, da li će to dati rezultate ili neće. Pa zato što, šta će ti lekcija kad to ne postoji, taj događaj da ne postoji. Zato ja to krećemo od sutra, I radim ga stalno. Recimo, i, da, ali vam onda nije lekcija za firmu, nije lekcija za posao. Klub onda imaš duš direktora firme, a to nije prijemno. Pa ja mogu budem tu Onda, gde su ti tu porezi i ostalo? A nema o tome. E, ali ne može, ne možete tako. To vam kažem, kao što rekli... Pa što su cijelo člana tri sata? Samo kad se rešite da se prijavljujete, kako god na imunisanje ti treba za prijavljivanje, obrati se meni, naćemo način. Mislim, ne, ne da ne, da lekcija služi za neke ozbiljne stvari, da, tako, za konkretne ili ozbiljne stvari za nešto. Ovo što ti sad kako ti danas da, da prodaš majku ulici, sad radiš na ulici. Ovo je namjer da uložim novac, da, da opremi... Majica na ulici, majica da, devici. To je već posao neka. Ali neću da ga, neću na papiru, nego hoću za početak. Ali ništa, gledaš samo transit. Tražiš transitni mesec, ti tražiš da je, recimo, Jupiter dobro postajan sa pa to što te vrlo je važno, slušajte ovo, da slušajte ovo, gledajte, znači vrlo je važno da taj dan meseca aplicira dalje ka nekom dobrom aspektu s Jupiterom. Znate, znači da ne bude separacija, nego aplikacija. Šta je važno? Ali vidite, vi sad da. recimo... Ne se aplicira se... Ne ka Jupiteru, recimo, <laughs> taj dan je dobar za Prema tome, da ne date još neku temu za Nemačku. Ovo je moja aplikacija. Dobro, ali kada pravimo lek, onda će taj, na, događaj za, eh, odnosno rekli za neki događaj, uvijek nešto mora da bude negativno. Naravno, sve znači, da Negativno znači nešto, da je njemu najmanje loše. Vidite, znate šta bi vi sad teli? Vi bi sad teli brzo rešenje, tišina. Dođem ja kod loše i to što, kako napravim burek u nekom? I on mi kaže, e, sebi, sad treba ti ovo, a ja ga već ne slušam, pozdravim ja kažem, ja to nemam pojma, on kaže, pa ne bi ja pravim. Ja kažem, a to malo lakše, on kaže, pa ne može. Znate, možete mi vi malo lakše, ali napravit ćete problem sebi. Znate? ne drugima, što je malo pre rekla, ček polako da ovo zapišemo, jer malo se zezdam, ja sam haos napravio. Znate? Vidite, u slučajima da je oče nešto privatno od kućera, da to nije prijavljeno. Ovo je znači, ozbiljno. Znači, gledajte, ili ne, znači, to nije javna stvar. Ozbiljno, Ili, recimo, hoću ja sama da se lečem. No. Tišina. Hoću sama da se lečem. Pa, recimo, hoću da sastavim lekciju kada je pravo vreme za početak lečenja. I ja sama obredim terapiju, to znači, ja ne idem zvaničnom kod doktora. Kupim neke čajeve, biljke i to onda gledajte samo da je tranzit meseca i kakve on da aspekte drugima pravi, jer je to dnevni događaj, to, vi niste u tome ozbiljni. A onda kada se rešite da stvarno budete ozbiljni, kad se ja stvarno rešim kod doktora, onda vi, mi vi pravite lekciju. Kada se ja stvarno rešim da uđem u posao, onda mi pravite lekciju. Kada se stvarno rešim da idem na van telesnu polju, onda mi pravite. Znate, ovako je to da. bez veze, to ništa niste, samo tranzit mesec. Recimo, kad radite privatno kući, bilo šta, prijavljeno, neprijavljeno, radite najbolje onih dana kad je mesec u liku i onih dana kad mesec ide u, e, kad mesec ide u aplikacioni dobar aspekt sa Jupiterom, u tranzitu. Ta će svi imati par, to su svi raspoloženi, troše i sve. Ali to nije ozbiljno, ovo su vrlo ozbiljne stvari, znači morate vrlo ozbiljno da ih uzmete ovaj u obzir. Malo vas zezem za hirušku intervenciju kraj. Možda kada ovaj, pravimo taj elekcioni ovaj, horoskop, kako sad da to, e, trebamo da ga povežemo sa svojim nastavom? Ne, ne, ne, ga, ne. ne. ne. E, to je, evo vidite ovo, to je kao da ja pitam sad Pikicu, moju drugaricu, ako se ja pikice rodim, ja moram sebe odmah da povezujem sa tobom. Nisi slušala u uvodno predavanje. Ne, ne, ne, ne. Ali recimo, imamo ovde, nevalja da budu retrogradne planete u elekciju su recimo nije imala za taura, to nema veze. Nema, ne, Vidite, natalna i, e, nat, natalni horoskop ste vi kao identitet sami za sebe. E, horoskop firme, slušajte me, recimo primjer radi, vi vidite u mom natalu da je meni prošla godina, ja imam e, Merkura na kraju vage, prošle godine Saturn gazio Merkura, Uran pravio opoziciju, Pluton pravio haos, najgori period bio. Vi me pitate šta je bilo sa poslom. Moj horoskop ništa, moj horoskop firma je fenomenal. Saturn pravio trigon, Jupiter pravio dobar aspekt sa mojim a, e, iz horoskopa firme. Pazite, firmi se ništa nije dogodilo, meni se privatno dogodio bankrot, a ne firmi, razume? Ako pričate o zdravlju, vi recimo vidite u natalu da je vama nešto mnogo loše. I sad vi birate idealan moment da idete da stavljate silikone u grudi Eto, to ja radim redovno za medicinsku ovaj, došljivu Prvo, ovaj, to recimo, onda me pitaju, devoj, pitaju me devojčica dođu na lekciju kada je pravo vreme da idu, recimo, da rade reklamu usta. E, recimo, imate ljude koji imaju daleko ozbiljnih problema. Znači, bilo da je ozbiljniji, manje ozbiljan, više ozbiljan, vi ćete napraviti dobro lekciju. Ako ste odebrali pravi dan za to, i tu je pitanje šta vi hoćete da radite. Ako rešavate nešto zauvek, onda morate da uzmete dobar električni dan. Da znate. A zamislite da ja vas pozovem i da vas pitam, draga Dragana, jeste vi astrologe? E se vi bavite elekcionalnom astrologijom, bavim se. Ja bi sutra menjam kosu i to je meni vrlo važna stvar, ja hoću elekcionalnu kartu. Ona meni kaže, ako je ona astrolog, kaže mi nema problema, izvolite, doći ćete za olive da zamenite privremeno boju kose i to. Vi bi rekli, to je glupost, to ljudi generalno ne rade ovo su ozbiljne stvari, ja neću ja rizikujem da vi prodate stan ili bilo šta, kola i to uložite u posao da, da prodate. Znate, ili još gore, da rizikujem da recimo videte četiri puta na da telesno plodne i jednom za upavu. Neću da rizikujem da vam dam da sudate u pogrešno vreme, pa da imate muka do besvesti. Na šta god mi možemo da utičemo je lekcija odlična. E sad vidite, možete vi da idete kod prizora da se šišate da bi vam brže rasla kosa, ima i za to je lekcija. Pa da. Pa dobro, sam mesec samo da ga pa, da. raste ili... E, vidite, onda isto tako, imate i lekciju da, primjer, pa radi da, pa- idete kod ginekologa zadnji put u životu, da više ne morate da imate s tim problemi. Znate? imate idealnu elekciju kada, koji dan, u koliko sati da zakažem razgovor za zaposlene, da mi oni ne štrajkuju i ne izmišljaju toplu vodu, nego da rade ljudi. Nemoj to da pričaš. Da. ko to reče? Prema tome, vi ste privatno entitet za sebe, vaš posao je entitet za sebe, vaše radno mesto koje ste vi otvorili. E sad, tu je bescilno da vi gledate kakve to ima veze sa vama, nema nikakve veze. Evo nađemo idealan datum, Ozgore eh, i Violeta, eh, Valentina Boraskog, i pogleda recimo i kaže, evo sutra otvorim firmu. Kaže ona, kako da otvorim sad mi najbolji aspekt? Pa kak ima veze, tebi privatno, nisu firme. Znate, Ili recimo Pikici sad fenomenalan od nje period, a u firmi loži. Pa ništa, ona će pare dobijeti na neki drugi način, se će biti loži. Ili obrno. Firmi dograđuje loži. Jer recimo, zamislite ja direktor EDB-a, Meni jako loš period, a za Pirmin horoskop jako dobar. To znači da mi iza leđa inspekcija ja ne mogu malo da na poslu, jel da? Prema tome, to su posebne stvari. Kada pričate o idealnom datumu za odlazak na hirušku intervenciju, vrlo je važno, i za ovo ću se vratiti na kraju da vam kažem. Znači, kada pričamo za hirušku intervenciju, Veoma je važno da pratite gde se nalazi mesec, uošte za zdravlje. Ako nameravate da problem zauvek završite, tražite mesec u praznom hodu. Znači, mesec na kraju znaka, do kraja tog znaka neće napraviti nijedan drugi aspekt. To znači da vi više događaja iza toga nećete imati. Ako nameravate, pa nećete imati više događaja. Recimo, nađete mesec... Da. Recimo, slušajte, molim vas, ako je sada primjer radi ne znam gde je, ali na primjer da je sam 28-29 ovna, veliki broj hiruških intervencija koje se danas urade su zauvek. Recimo, odem da uradim uste, baš ću biti zadovoljna, to će zauvek tako da stoji, jel da? Znači, neću morati na reklamaciju. Najgore vreme da odete kod doktora je kada mesec ulazi u jedan znak, kada je na prvih dva stepena. Jer do kraja tog znaka on ima da se izređa, svi aspekti će mu se desiti. Prema tome videte kod doktora što znači da će vas šeta, imate događaja koliko volite, obići ćete sve druge lekare. Bili vi zdravi, recimo zamislite na sistematski, a zdravi ste. I ja sam recimo otišla mesec na jedan vika sad. Znači prvi aspekt koji će praviti će biti sekstil Neptun, pa će, to će da mi nađe, naći će mi nekog Neptuna, što ja nisam videla, pa će mi napraviti e, opozicija Saturn, pa neku katastrofa boleščinu, pa će da mi napravi sa svim planetama po neki aspekt, znate. Znači, najbolje kad idete, prvo da idete kad mesec napušta znak. Ako hoćete da napustite neku bolest, idite kad mesec napusti znak. ako hoćete da idete na bolovanje, idite kad mesec ulazi u znak. Što? Pa vi dok se vi vratite s bolovanja ima svašta se desi umeđu vremenu. <laughs> znači, bit ćete na bolovanju 16. E, evo, ako pričamo o određenim zdravstvenim problemima, vi morate da znate da ne smete da povređujete organ u kome se nalazi tranzitni mesec. Pa za intervencije na mozgu i u gornjoj bilici mesec ni pošto u ovnu ne smije da bude. Znači, sinus i moza, gornja vilica. Ni pošto. Onda blizak. Mozak zna da bude i mesec, zavisi u kom da mozda pričamo. Generalno glava, znači cela, do gornje vilice ovan. I sad recimo ja hoću da vadim zub iz gornje vilice i lepo kažem, briga me odu ja dok je mesec u ovnu a vi se i kažete idi, idi, pa viš kako će bude. Ne znači da ćete umreti tamo, ali znači da će to biti milijardu puta komplikovanije nego što bi bilo. Pitanje za vas, ajde molim vas tišina. Ako ja recimo idem primjera radi da izvadim šesticu i mesec je na jedan obna, šta će se dogoditi? U, pronaći će mi šta god imam i povade sve zube. Pazite, vi ste tek ušli u znak, do kraja znaka ima milion aspekata. Pa je recimo, meni kaže Tanja, to nije istina, meni je odličan ortopan, ja joj kažem, vodi računa. Ona ode, on dok joj vadi šesticu, rasklati joj peticu, polomi joj sedmicu, napravi se karambol. Infekcija, otečena, temperatura, haos. Znači, čekajte prvo da mesec izađe iz znaka i kad u obnu ne pipajte gornju vilicu, sinuse, glavu i ostalo. Kada mesec tranzitira znakom bika, ne dirajte štitnu žlezdu, krenike, usta, donju vilicu, grlo, vrat, grlo naravno, da. vrat. I ne idite na liposukciju, pošto je i masna naslada bika. Recimo, neko ide na liposukciju, vi vidite krenuo taj dan mesec na jedan vikend. Mihajlovac lepo platiš i da plaćaš ikakaj još puta. Ako se mesec nalazi u blizancima, ni po što ne povređujte vratni deo kičme, rameni deo kičme i ruke. Ne dirajte pluća, znači ne krajnike nego pluća. Jer su pluća grudi. Da. Pa grudni koš, ali ne grudi kao žleza. Znate? Kada mesec uđe u da. znak raka, ni po tačkom raznu, ne idite ni kod jednog doktora, pošto se tečnosti gomilaju. A naročito ne dirajte. Dojke, kaže, gornji stomak, ne valja generalno da se tada ide ni na kakvu intervenciju, zato što je mnogo tečnosti. Znate, mes je na svom mestu, jednostavno neće valjati, imaćete infekcije. I vi ćete naravno biti preosetljivi. I bit će promenjena, promenjiva situacija, čas vam dobro, čas vam loše. Kada tranzitni mesec uđe u znak lava, ni pošto ne dirajte kičmu, srce, srce kao mišić, ne krvne sudove, nego srce, Znači, svaku promenu na kičmi, oni diskusi, bilo šta to ne prete ni pošto. Srce ni pošto, kod kardiologa nikako. Test opterećenja, padnete dole, dobijete napad srčani. Kada je mesec u devici, ne dirajte slepo crevo, debelo crevo, nikakva crevca ne dirajte. Da. Smesom u delici nemojte da idete da vam čupaju obrve, nemojte da idete na šišanje, jer će da vas ošišaju do glavi i da vam čupaju sve obrve. Ali recimo, dobar dan za depilaciju i za kozmetičara. Depilacija na mesto škorpi. Šta? Jeste, i mesto škorpi, ali i za devicu i za škorpi. Devica u sitna crevca. Da Kaže, počupa će svaku dlaku. E, sad da kažem, ako će meso u devici da počupa svaku dlaku, treba da im kod frizera. Kakav crni frizer mi počupa da čupa svaku, svaku dlaku frizer. Šta će ovo? Opet devici mi to za frizera nekako. Nije, nije, nemam kako. Mes u vagi, nemojte kod kozmetičara, ne dirajte bubrege, ne dirajte kožu, štitnoj žlezdi ne prilazite u škorpiji, organe za reprodukciju zaboravite tih dana. Bešiku zaboravite tih dana, ne boli do mile volje, ne idete nigde. Prostata. Prostata, naravno. Bilo koja intervencija kancera, ni pošto, skidanje mladeže, ni pošto. Skidanje masnog tkiva, ni pošto. Ako možete da odložite porođaj, odložite. E, nismo mogli, pa dobili smo jedan mesec u škorpi. Evo, bilo drame? Pa, Na porođaj. Pa nije. E, bilo krvavljenje, su te sekli? Pa dobro, prvo. Pa A ako bih vam ja rekla, recimo, primjera radi, dodite da na porođaj, recimo, kad je mesec u ribama, ne bi vam zaturili bebu, uopšte, ne bi pomešali bebu nego bi vi pola prespali, pola ne bi imali pojma gde ste, pa bi to brže prošlo. Pa to je zgodno. Da. pa da. da Ili, pa, a mogu da budi u anesteziji, stvarno, bez bola. Recimo, mesec u biku, ako neko od vas ima mama se relativno lako porodila, nije se sad tu nešto namučila, šlogirala i to. Ja to je tačno, mesec u biku, pola porođa se prespavao. E, pa, a ima vanja? Da. Mm. Super. Vidite. Recimo, najgori dan da idete na porođaj je kad je mesec u vodolivu. Jer je da sve nepredvidljivo. Nije bilo drame zato što mi sunce bio na ascendentu. Nema to je. Nema veze. To je sad već šta se tebi dogodilo taj dan. Tebe odrelo. Da, da, da. Ona priča tranzit prema Natalo, Ali ovo je, da. ako birate lekciju. Mesec u znaku strelca, nipošto na operaciju žučne kese, krvnih sudova, i kukova i kapilara. Kada je mesec u znaku javca, ne dirajte kičmu, svaku kost u organizmu, bez zuba, znači ako neko hoće da operiše koleno, zglobove, kičmu, Znači, nemojte. Nemojte čak ni kukove da dirate tih dana. Znači, sve što ima veze sa skeletom, skele, pazite. Bez zuba. Ali da, bez zuba. Može. može. Zubi gornja vilica je ovan, donja je bik. Znači, zubi uopšte nikako ne javljaju. A nije kost zuba. Otišla na operaciju zuba, tempirala datum, Znači, tempirala sam mesec na 27 jarca. Znači, do kraja znaka nema ni jedan aspekt, jel da? Pa da? Nije jedan aspekt. To nije ni kosta. Pa nije. Nije kosta, Nije. E vidite, sa jarcom je malo situacija ozbiljnija. Pa odete recimo na operaciju kičume, kičme, a kad je mesto u jarcu, ne znači da ćete umreti, ali ćete se mnogo teško oporaviti. Mes u ni pošto na neurohirurgiju. Znači, nikakva operacija mozga, nikakvih neuroloških oboljenja, nikakva intervencija na neurologiji. Recimo, primjer radi, ne daj Bože imam problema sa multiplex sklerozom, koja je neurološko boljenje. I dođem kod vas i kažem vam, dobili smo novi lek, neki, da li ja da eksperimentišem, da probam taj lek danas, vi vidite mesu vodoli, ni pošto, sve najgore simptome. Ako vam recimo primjera radi kažu, imam Parkinsonovu bolest, isto tako neurološko boljenje, da li da ja probam danas novi lek? Ni pošto mesu vodoli. Da imam ovu bolest, imam ovu bolest. Bože, zdravo sam, što <laughs> mi da Lako je tebi kad si si isučala kod crnaca. A zašto je dobar dan kad imate meso u vodoliju? Za razvod. <laughs> ne, ne, ne, kad pričamo o <laughs> zdravlju, zašto je dobar dan? zašto je dobar dan kad imate meso u a tiče se zdravlja? Zašto? Baš konkretno zdravlja ili... Baš konkretno sad pričamo. Dobro, za promenu leka, ali ne da se odnosi na ovo. E, ne sme da ima veze ni sa neuropsihijatrijom, da. jer ćete jako da uznemirite čoveka. Ali možeš da odlično vreme, odlično vreme, bravo, za svaku intervenciju sa hormonima. Odlično vreme, ukoliko imate nizak da vam odrede terapiju za viši pritisak. Aha. I naravno mesto u znaku riba, za svaku intervenciju na nogama, stopalima, za uspavljivanje, anestezijom ili... A? Šaki E, pa više na nogama, prste na nogama. Više to, ko će čuknjeve da ispravlja, šta ima da ispravlja. Čekaj, dobro je za anesteziju kada je mesec... Dobro, odlično, odlično, odlično. Kad imate mesec, recimo vidite, hoćete da operišete bilo koji zub, idete kad je mesec u ribama. Zato što će tada da bude jača nego ikada anestezija, znam. Aha. Znači, nema teorije da se probudite meso riba. Dobro. A za Ali ne smemo da diramo stopala. Nemojte stopala, ne diramo to, ne diramo to. Izgleda. A za silikone kad neko hoći... Ne, ne, htela sam da pitam, to meso škorpi vadi ili ne? E, da ih vadi ili da ih stavlja, šta će? Da. Nemoj meso pa i drugo. Uopšte. Nemojte, nemojte. Nikako ja. Dražite, nemojte. To je generalno uvek, je, uvek indicija za ove infekcije, bakterije i virusa. Da, što li to? Znači, prvo to. Ako hoćete idete u banju, na banjsko lečenje, hoćete da se zamonašite i ostalo, e to je super iba. Pa, e, Da vas pitan da otvaram jedno pitanje za vas. A da otvorim, recimo, primjer radi galeriju slika. Da li je dobar mesor? Dobro. Nije dobar. A što nije dobro? Pa duhovi, ko, ko će mi dođe? Potrošači mi duhovi. Ali potrošači su mili pijani narod ili duhovi. Ko mi je potrošač? Mesec u Angivu. Može meso vage, ali to će se biti pregovori i tako. Mesu biku će biti onako, dolazi će ljudi sa parama. A pogrešna dijagnoza, Jovana... Aj, e, za pogrešne dijagnoze neko mora da uvek da uslete prste. Da, Ali to već zavisi sad od vaše cele karte. Znači, to nije, sad ja neću pravim lekciju da bi pa mi da- da- doktor da, pogrešio. Da mi ne bude Neptun, pa ne, da mi ne bude Neptun. E vidite, recimo kad pravite lekciju, kad pravite lekciju, primjera radi, sad su bili meseci i ovaj... To je reći neko duhovi. Digni mi, kažu Samo Recimo, primjera radi, ja reku duhovi i evo zovu. E, šta je pojenta sada priča? Šta mi sad trebamo da kažemo? Ovo su osnovne stvari. Kada idete na hiruški zahvat, ili imate neki problem što reče, goca, nego je zao više bolesti ovo, Ali goco, le, teške bolesti. Oće, goca, stavlja silikone. Gde Mars da mi bude taj dan? Gde da bude Mars? <laughs> U... Slušajte sad ovo, Mars je nož. U škorpi. Gledajte gde će bude Mars. Mars je onaj koji me operiše. Recimo, stavlja goci silikone, I kaže, godi meni bar lavu, da idem ja danas da Rekao, kakav će hirurg da ti dođe, to je masno. On u devici, hoću da precizam. je u devici, pa U devici smarač, moja kozmetičarka iz Zorice. Jeba, ova, Valentina. Sve u devici. Znaš koliko traje, koliko ti traje tetoviranje obrva? Ceo dan. To je samo, sve u devici ima. To je sve samo alkohol, ali besprekorno urađeno. Odlično, stvarno. I ja se sa njom svađam zato što da. ona svaku dačku, Marek ubrzaj ga, šta sad ga tu <laughs> kaš, više po litru. Kad idete kod pedikira, tražite taj dan, e su pazite, mi smo onda dobili pored, imamo mesec dana jednom u dve godine da nađemo čoveka koji će nešto drži alat. Jel da? Znači, evo sad će Mars da bude u devici, brzo će, protrči pa onda kilavi Mars u vagi. I mene neko juri da ja idem na neki bez veze e, zahvat. Ja sad čekam Marse na kraju, na 28 je ove ovaj raka, meni je ascendent na dva lava. Kako uđe na nula lava, ja ću to osetiti. Ja gledam šta ću sad da polupam. Ruke, noge, fizička povreda, da se zapalim. E sad, pošto mi to znamo, pa da... Pošto mi to znamo, ja svaki put kad Mars treba da uđe u lava, napravim namernu neku povredu, ne bi li anulirala to. Recimo, pro, a to ne valja, nije dobro. Jer Mars kad ide ka vašem ascendentu, vi čak i da hoćete nešto namerno da uradite, neće na kraju doneti, pa vruće mi Ove, neće mi doneti ništa pametno. Prošli put sam recimo bušila uši, Marsu, u, samo na nula lava, rekao, odo ja da ga potrošim, mi izbušim uši. E, preprošli sam bušila nos. E, i onda se dogode mi bude ovako ulovila sam kod Dumbledore Mars na ascendentu u dve nedelje. Ovako ugo. Fund je odradio, e onda jednom nisam ni, ovaj, ni obraćala pažnju, to je bio maj 2008. Znači, nisam ni obraćala pažnju. Gde god da krenu, pekotine, izudaram se, izlupam se, oto, to se svima vama desi kad uđe Mars u lav, odnosno kada Mars uđe u prvu. Ako ja idem sada i kažem dušici, ok, duke dole duška, odo, ja da stavljam silikone, idem sad. Kaže, gde ćeš bre sad? Mars u lav, sad će operatori sa imenom da imaju posla, namunjeni i napucani. Znači idete kod Marijana VMA koji je lav, dupli lav i on ide tamo galami, galami, drže govorancu, kodem na sceni ništa ne uradi. Dok je Mars u raku, to je, kakav doktor, kućni lekar, šta on može kući da radi? Ja, e, znate koji je sad... lekar pre, predstavlja? Možda ima onaj Koji boljem je le, lekar Ne, ne, ne, polako, polako. Prvo morate da znate šta je on u elekciji. On je, ako je on onaj koji drži nož, on je Mars, tranzitni. Znate, Recimo, primjer radi, sad kad Mars uđe u lava, prvi aspekt koji će napraviti će biti 150 sa Neptunom. Mrtav, pijana, pravi se važno mrtav pijana napravio mnogo veliku grešku. da, čekam operaciju ruke, ne da vidim. Kada? Pa sad je to koji uče mesec. Nigde ja ne žurim sada ovih dana, ja čekam kraj septembra, prvi doći. Kraj septembra? Da, onda neće pravi greš. Pa on je rekao u početku septembra se javim. Nemojte, marš će biti na ulazu u lava, mm. znači nemojte, napravit će 150 sa netom. Svaki lek, kontraindikacija, znači jednostavno neće biti dobro. Jer je Mars onaj koji drži Znaš, onaj koji vodi jedan događaj. Da, pa možda se da si da pije, tako mi deluje. Ne, ne, ne, Može on da bude alkoholičar koliko voli, da bude je da ga ništa se ali da dobično razvoj nije. Slušajte, ali taj dan da je Mars u Delici, i da pravi, recimo, primjer radi trigon sa <clears throat> mesec. A mesec samo 27-28 jarca. A vidite, recimo, na operaciju ruke on će tu da završi fenomenalno, čim pladaće i dizaće ga. Znači, operacija traje dva zemlja. A vredi, ovdje su srbijanci, pa dobro voze. Pa i vojna lična su srbijanci. Mi ja ne kažem. Kaže, Mars uvek traži ne znam. Kaže, akcija uvek traži maglu. Prema tome, svako ko ima uniformu je malo... Pa, ove, a i generalno svi stresni poslovi. Ali da. ga Mars, a da im konjunkcija. <laughs> Vidite, meni da ruka pazi se. Jovana, kad hoćeš da ideš kod doktora za tačnu dijagnozu, šta treba? Tražite mesto devicu, tražite devicu, devica je diagnostika, to je da vas on ne voza, ide ovamo, ide onamo i ostalo. A da vas pitam, kada zovem onda gocu knjigu? Hoćeš da rekao da samo pričam i Istra umira moju gori. Kada zovem ja knjigu, hoću? Najbolje, najbolje ga zovem kad je mesec u ribama. Ko može bude najnormalniji, on sebe ne razume, a kamo li ja da ga razumem. Kada da ga zovem? 14 pa, devica, on mora bude precizan. Da. Ja da vas pitam, a kada zovem Zdravka Čovića drži koncert? Pa neće sigurno da, kad je mesto. Da, Kako ga zovem mesto u devica? Kad u lavu. u lavu. Ma nije ne, a što bi dođe za glumata, otpeva 10 minuta i kaže do cena. Nikad je ona ne je dobro. Po biku je ovo. Glas. E, mesto biku da napuste pare. Ali to je glas strah. Pa dobro. Pa Venera... To je da skupi masu. A šta ti hoćeš od toga? Čekaj, šta ti hoćeš od tog koncerta? Hoću bre Zdravka Čovićovića. E, samo te. Samo te. Da da. Ne, ne, ne. Kada zovete Zdravka Čovića, sad Budi iskreno šta želiš. Nećeš u Škorpion, del kako se. E, ribama, da. Dobro, atmosferu i da svi zaboravimo. ribama. I da se ponapijamo. Da svi zaboravimo po ribama. E, šta god da hoćete da počnete, a što mislite, zašto je da danas višina? Ovo predavanje je inače danas zatvoreno i nije dozvoljeno za ljude koji nisu u škole, vi imate samo dve ove današnje koleginice nove, ali je, vidite, meni je bilo mnogo kasno, čekam kraj septembra da otvorim sezonu škole. Inače, krajem septembra kreće upisna nova godina školska. Bilo mi je mnogo kasno, nijedan dan ne bi imala Marsa koji se sprema da uđe u lava Nijedan dan ne bi imala mesec i uranu konjukcija, to da izlazi iz glava, ne ulazi. I zamislite, ja sad zvanično slavim otvaranje nove školske godine, pa imate vi premijeru tematsko predavanje, a Mars u Belici, pa gde je tu snaga, šta ću radim cele godine? samo će da radiš ništa. E vidite, ja sam odabrala recimo dan kada mesec napušta ovo, znači do kraja znaka, nema tu izrađenja. Ali je mesec da dobar, molim... Svakako je lepo predavanje, e, da vidite, ove, ja sam izabrala dan kada ću ja to da obeležim. Ja e, kako se to odnosi na nas, to nije bitno. Recimo, ovo je za mene loš trenutak. Možda je za vas verovatno loš. Ali je dobro da pokrenete nešto novo. Svaki put kad je mesec u ovnu, I dobro je kada nešto pokrećete da mesec bude na kraju ovdje. Znam, da vas ne iznenade neki aspekt. Mars se sprema da uđe u lava, mesec napušta ovna, ide ka biku, šta je sledeći događaj dok je dole duška? Amen. Amen. Prvo snaga, da se joj lepo zabrljaju da bude para. E sad da vidite, Ako vi pričate o tome, da li je danas pravi dan da se uđe u brak? Nikako. Da, nikako. Evo, oće vam se već svidati, ovaj deo. Nikako, jako loš dan da uđete u brak. Mesec se odvaja od zrana. Šta reče? Mesec odvaja od urana u ovome. Sva uzbuđenja ostaju za nama. Nema uzbuđenja. Do kraja znaka nema ni jednog aspekta, kaže, do kraja braka se neće ništa dogoditi. Kako su ušli u brak, tako će drugi brak. Prvi aspekt koji će mesec da napravi će biti seksil sa Neptunom. Živeće tako u kojivici i maricu u nekom svom bajetu, ništa što se njima bude događalo neće biti konkretno, oni neće zaraditi ništa od svog rada, sve će drugih da naslede. Što nije loše, jel da ako imate šta da nasledite? Ali prvi aspekt koji će mesec da napravi, posle tog sekstela sa Neptunom, će biti opozicija sa Saturnom. I onda iz tog njihovog sveta Ivice i Marice će da dođe zid, opozicija, hlađenje i odvajanje. Mars sa zadnjih stepena raka ulazi u lava. Oni će napušt, napustiti ulaskom u brak. Borbu za dom, potrebu da se aktiviraju, da se skuće i ući će u tuču oko vlasti. Ulazi Mars u lava, jel da? Ulazi tuča, ko je šef tu? E sad vi tamo kažete, odlično vreme je danas za brak, zato što je Venera u vagi. Šta ona jadna može tu da popravi? Ona u vagi danas pravi kvadrat sa Plutonom, napravit će opoziciju sa Uranom, to je recimo, evo da vam dam caku, vidite, u elekciji. Danas, recimo, vi me pitate neku budalaštinu. Ja vam kažem, danas Venera na 9, Pluton je na 10, Uran je na 12. Za godinu dana će Venera da ima kvadrat sa Plutonom, užasnu dramu, za tri godine se razvedoše ljudi. Što danas da se ude? E, ali sad bi mi pitali, a kada se udajem? Pa ne mogu čekam 2700 i neku dobar dan za ulazak u brak. Kada se udajete, nameštajte ascendent u vagi. sunce ne sme ni po tačkom razno da bude iznad horizonta. Znači, sunce ne sme da bude ovan, vi, blizanac, rak, lav, devica. Sunce Što? Do januara, do, do marta. Čekaj, da čekaj, da sunce ne, nikako od, od septembra, od septembra do marta. Od septembra do marta. Čekajte, sunce nikako... Ne sme da bude iznad horizonta. Znači, znači noć. To znači, evo kratko i jasno, udajte se, nije noć, ne, ne, udajte se prvo kada je od septembra do, do jesen, od jesen do doleća i što kaže Valentinica znači noću, Sunce u ovo doba godine kreće da zalazi negde oko 5, pola 6. Čekaj, zar to nije romantično? E sad vidite, to je da. nemoguće. Gde ja da nađem sad na koji će se za pare? Ovo je ono što ima da kao za matičara. Ono što ima za matičara. Neka na nekoj obali, nekom mom. E, slušaj, tišina, tišina. Ne može, da- tako naša da Marija Šuša se evo sad udala, pa ne može da. To je mogla da skoro, sad ne znam. A što sad Ne znam, evo Marija, jedva, smo, ove, jedva je našla, ne može sad po zakonu da, državne Zato što ne jedna opština posle 5 sati zvanično ne da. Ne može Ali mogla je. Pa znači, vratili. Možda je bilo u četiri brak. Mogla je, mogla je, da znam, može. Da, da. I ne, te, to je brak pada u pet. Ma kako u pet ranije pada? Ranije. E, zašto je važno da je... Ali sunce opet, ali sunce opet. Zašto je na Zašto je važno da sunce bude ispod horizonta? Zašto? E, ovo je sad arapska astrologija. Jeste mi do proleća ti ispod horizonta. Ne, to ne sluša, da, me da, ovo ja ga preko. Ne, dobro. Slušajte, ne slušajte, ne moraju slušati. E, dom, porodica. Zašto je važno da sunce ispod horizonta? Bravo za vocu, zato što prioritet treba da bude privatni, a ne javni. Da. Sve što je iznad horizonta je javno, sve što je ispod horizonta je privatno. Ako odaberete, recimo, da sudate u ponoć, a to ne rade za džabe 99% ljudi, ove, ovaj, onda ste odabrali da vam je prioritet vaša kuća, porodica i vaš privatni život. Ako ste, recimo, napucali sunce u desetoj, onda ćete bar da biti daleko bitnije šta svi misle o tom braku, nego kako se vi u tom braku osjećate. Znam. Ako odaberete da je sunce u sedmom polju, istočna astrologija će reći da je to jako loše, da to donosi opasnost mužu. Ali zavisi u kom je znaku. Ako je sunce dobro u lavu ili u ovnu, onda je odlično da je u sedmoj kući. To će dati malo dinamičnijeg, dominantnijeg partnera, ali šta tu sad žena ima pa da bude bitna, jel da? Vi muškarci, pa, pa e sad... A šta ko je mesec u lavu? E sad polako, slušajte mesto u lavu uopšte ne znači da je žena ovaj, e, dominantna. To znači da je ona prava dama za pravog gospodina. Znate? E sad vidite ovako, imate mesto u lavu, vi ste žena za koktele, za pokazivanje, pa niste vi nekada vas vodi po pečenjarama i ono. <laughs> Znate? I da sad, ako imate, pa može čovjek da voli, ali ne, neće ona znači u lavu. Ne možete da vi tamo, kako je tamo Znači, to sjaj. Vi mesec ulagu, on vas vodi na kališ, uvatlja kad da kaže, evo malo romantika, zalazak sunca na kališu i grickamo kokice. Žena mesec ulagu. Kažu ona izvini ako ste ljudi, ja nisam luda. A kada će da traže Ako tebe da mesto ribama, meni nije. Kada će da traže da hoće? Ovo, e, vidite sad ovo, šta je pojem da bi ovako ćete mene i veru da vodite sa mesecom u Saturnovom znaku i na kokicu i dođete? Šalim se. Super. Šalim se, meni ugodno, da, se ugodno, da, da, da. šta fale. To je <laughs> sa kokiti, <laughs> koji će da ručice pa kokiti. Znam, ma istrpeš će ovdje, ne mogu prvo, da kože ovdje ovdje. Moj ne može, mogu mi moj štrajk da se E, slušajte sad ovo. Ako je muška, zašto je ovo važno? E sad, kao što ste malo pre rekli, ovo baš nas briga za brak, da ima ljubavi, da ima ovo, pa ne traje toliko traži. Malo sutra brak je institucija i nekada da su se stvari popravljale, danas se stvari bace u džubre ili to nije dobro ni za koga, ni za vas, ni za decu, ni, ni za koga. Nije dobro. Zato se mi trudimo kad ulazimo u brak da taj brak bude kvalitetan. Kada ulazite u brak, pre svega ćemo tražiti da muž bude dominantna figura, znači da imamo sunce e, u dobroj poziciji, da je sunce ispod horizonta. Sunce ispod horizonta je čuvar kuće, a sunce je muškarac, pa ne treba bre ljudi žena da vam čuva kuću, nego muškarac, jel da? Mhm. Muškarac treba da bude neko ko će biti čuvar porodice. I vi kažete, ja, ovo meni rekao astrolog da sudam u 15, baš bi, ja bih rekla, baš mi je vina. Muž ode se pokazuje belom svetu, žena mesec u četvrtoj, recimo u jarcu, ona ode da fizikališ i da čuva kuću. Pa gde je dobro? A što su svi govore? Hm? Ne pa mora, da, jedan i da, drugi da, Pa nešto moraš da strefi, ne, ne, možeš. E, mo, a vidite, mi ćemo uvijek znači, naći ono šta nas neće strepiti. Ne, nešto on Tišina. Ako imate sunce i mesec u elekciji iznad horizonta, jedan i drugi se bave, svako izvori svoju karijeru, svoju poziciju, on uspešan pa čovjek, ona uspešna žena ne, svako, svako se to nije porodica, znate. Ali ulazite u nešto ozbiljno. A pa neki da ljudi nisu kuće tipovi, nekima to odgovara. Odštapat ćemo da vam zaključimo danas. Da, da, da, da, da sledeći put ću dobro. Ti ćeš dobro. Ti, ti ćeš dobro, ne znam. E, sve si zdravo i pa pametno. Kaže i muž i žena, i sunce i mesec treba da budu iznad horizonta i da se bave peridarnim stvarima. Kada taj dan, kada dajete časno pionirsku reč, dolazite u brak, Najlepše je da je sunce u ovnu ili u lavu, zato se veliki broj ljudi u ovoj zemlji venčava u avgustu, a vi mislite da je to po običajima zato što, eto, tad lepo vreme pa zbog gostiju. Tad su ljudi najviše imali posla u ovoj zemlji, nekada davno, na njivama i ostalo, tad ima najviše posla, neće tad da ko ćemo dođe na slavu. Najbolje da je sunce u lavu, jer onda imate zaštitnika muškarca koji štiti porodicu Slušajte me, tada ste dobili muža, kakav god je bio pre toga. Mogu je da bude i neozbiljan, i švaleraš, i da bude i kockar, i šta god hoćete. Ako ste se udali sa suncem u lavu, on je čovek koji neće ništa loše da uradi, da ne bi srušio ugled ni svoje porodice, ni sebi. On će jako da vodi računa šta radi. Znate? To je čovek koji će čuvati dostojanstvo porodice. Ako je sun u lomnom četvrtu, dobili ste čuvara kuće, oca koji čuva kuću i koji se brine na kući sve ima najbolje. I sad Rajk ustane i kaže, hvala, hvala, hvala, hvala, ja kažem, sve, Rajko, ti se ne odnosi na vas, to je natalno suncu. Da. To sti pa si ti. Ovo je lekcija. Ako odaberete, ne daj Bože, sunce u vodovi u desnoj kući, čoveka, svuda ima osim u kući, ode odmah se razvoda. On se taj dan dok se ženi razmišlja o razvodu. Kako ćemo da tempiramo poč na kvagu i... Lako, to je po satu. U koliko sati smo se venčali. Odlično je da imate i sunce u ovnu za elekciju. Zašto? Rezultacija sunca. Ali zašto? Zašto? Šta to znači? Imate čoveka koji će uvek imati snage da organizuje život i muškarca koji će uvek da skače, da se bori za sve, ne da žena ide da unosi ugalje i da ona razmišlja o nečemu. On će uvek da gradi život. Ako u danu ulazka u brak imate suncu u ovom u četvrtoj, to je čovek koji će uvek da gradi dom. Kad kažemo da gradi dom, ne znači da gradi iz zida kuću, nego čoveka koji će uvijek se truditi da on ove, ovaj, o svemu misli. Znači, vrlo je važno ojačati muškarca Naravno. Da ali da ga najačaš. Ali ne Ne, ne, neka, neka njega pretaraš. Pa gde sam Vidite, recimo najgore je tišina. Tišina. Najgore je da se ženite kada je sunce u raku desnoj muž, žeturače i bitno mu što drugi misle. On je kužen, sedi u kući, bitno mu ide časka s komšijama i Pa katastrofa. Ja moram da idem ja sam. Dođe, pa još par minuta. Mi nikad tako na časima ne znamo. Ne. Samo kad počnemo ne znamo kad doktor traje. <laughs> Ove. Ovaj. <laughs> I, i ove. Ovaj. I zato te pa obožavam. Da. Što je, to je moje šesto u jarču. <laughs> za razliku ovaj od nečih šestih. To se za moja najbolja drugarica i jarac sa vagom u šestoj. Znaš ti mnogo nas Ove, ovaj, A znam ja mnogo od njih Jarčeva sa vagom u šestoj. Vaš odnos generalno prema radu je šestopada. E, šta je sad pojenta priče? Kako ojačati ženu? Prvo, šta će ženi mesto u lavu? Taj dan kad se udaje, šta će? Šta da ona bude glumica u braku? Da ona bude žena za koktele? Da ona bude Marija Marković Tijeković koja gleda kuću od milion i po evra, sa je drugarica koja je u podzaku Ne, pa, pa to nije majka, da se baš taj da se ja ako nešto... Dalje, mislim, argument protiv. Prođe taj dan. A šta je onda? A prođe da. Postanete onda zahtevna, a pričamo o elekcijima, da, pričamo o da, da, da. elekcijima. Šta znači, e, da dobro? da se. Šta će ženi mesec u ribama da se razbori i izgubi u tom braku? Šta će to? Šta će ženi mesec u delici? Da je na usluzi da je stalno bolesna. Da, da. Šta će ženi mesec u škorpi da preživi ono što niko ne bi živ preživao? Šta će vam to? Tražite mesec u biku, lenju ženu koja će da... Može da broji, da se uboji. To može za koga, za muškarca? Može. Pazite, Nesku je plodna žena. I dobra majka. Znači, bit će dobra majka. što je lenja već Za lekciju mesec u biku. Za ženu. To što je Da, za lekciju mesto u biku. Za jednu plodnu Ne, mi žena u erekciji. Letan braka predstavlja ženu. Ali mesec traži u raku da to bude majka, prvo, pre svega, Tražiš je u raku za kada žena može u deci, koja će biti promenjive prirode, pa vi kažete, kada ja je u kovom ono leti ovaj šerpa, ja da, drugi nam je zubio. To je lekcija. U elekciji tražite mesec u raku, da žena sedi kući. Bilo bi da ono će pa u ovom mesecu raku. Muž ide napolje, bori se i ostalo, a žena sedi kući, kova pa deca. Jel da? Ali to ako pričamo o normalnim ljudima. Ma da. Ako je žena normalna. Ja kad sam još da da, put, ja ću skoro su rakom mesecu. Sve normalno može ti žena žena ne smije biti na lavom sucu. Pa Evo, to je lekcija, nema to veze sa tim, to nema veze. Vidi se, sad vi gledajte da li će on, on će sigurno ratovati, jer je žena nesubiko, ako je taj den kad ulazite u brak, ne nesubik, vi volite pare pa se malo ubojite, pa možete pa da pa ste a on voli trope i lady. Da to je popula. On, on sportski tip, pa kaže, ajde malo da vežbaš, a ova za mene sam uvijek. Ne. <laughs> Jel da? E, Elen, zato će se događati te nepravilnosti. Neprijatelji u braku su 12 kuća u karti koju vi sastavljate u elekciji, pa vodite računa da tu baš ne bude recimo vodolija u 12 da ne budu ribe u 12. Ni pošto ova, ni pošto škorpija u 12. Da Jer ako je škorpija u 12. kući u elekciji, da onda će da va, brak će ubiti neprijatelju. Znate, 12 je ono što mi ni ne vidimo kao da objektivno. Recimo, ako nešto moramo da biramo u 12. kući, neka to bude strelac, pa neka nam stranci ruše brak. Jel da? pošto kad ćemo strance pa da srećemo ovako nešto bilo. Zovde bivala kaže, dobar dan, ja sam Ivana, tvoja drugarica iz škole, joj Ivo, dođi kući. E, Rekao, Iva naša, tu devojka, ona uđe unutra, kaže, ja se prezivam Šmit, inače tata mi je Nemac. I otvorimo vrat, napolje. Recimo, strelac u 12. može da bude, to nije problem. Dobro, ako je ascendent u vagi, onda bi... Problem je uvek. Ali ne mora samo da bude ascendent u vagi, A Pa ne bi bude nepoljki, sad kako bi to nepoljki kuću pa imaš. Pa kažem, uvek imaš vlaštu kuću, šta pa. Pa da, e, ali šta je, Da, šanse Dvanica su neprijatelji. Može, može, može, ali vidite, mora da se čeka. Evo, vidova, slušajte sad ovo. Ajde, tišina. Ajmo, daću vam jedan zadatak. Tišina. Daću vam zadatak, molim vas, budite mirni. Najnemirniji prosvetni radnici u Bedu. jasno. Znači, daću vam zadatak. Imate naredna dva meseca da nađete idealan datum za ulazak u brak. Znači, to je nama sunce u Devicu. Znači, za naredna dva meseca će sunce biti u Devici i u baju. A bilo koje godine? Za pa mene. Ne, ne, ove. Ja ću da dam. Ajde, baš imam, molim vas, slušajte. Znači imate naredna dva meseca, znači imate sunce u device i u vagi, izaberite. Za dva meseca će mesec, dva i po puta dobiđa da ceo krug, imate i dan. Marš će biti u lavu, znači za dva meseca Marš će samo biti u lavu, znači nema izbora dalje. Venera će biti u vagi, u škorpiji, znači škorpiju ne samo da čekamo, da. znači moramo da iskoristimo vagu. Dalje, Jupiter će biti u raku, što je odlično, jel da, to je super. Samo još da mu naštelujemo polje, u kom e, polju da bude, znate. Onda, Saturn će biti u Škorpiji, nije baš dobro, ali šta sad? Saturn u Škorpiji znači da će taj bračni par što su duže u braku sve više više da se mrze. Ovo šta sad radimo? Valjda treba se vole što više. Dakle, sve više. Sad ja njemu sliču za nas da gledam šta će mi bude sa 90 godina. Da, ali u drugom polju bude, naravno. Znači, znači sad naredni godin po dana je u škorpi, znači ti naredni godin nam smrze koji su, koji su uzme. više više. Pa, do naredni godin po dana. Četra. Višina. Vaša drugarica Vera je predložila da Jupiter u raku bude u drugoj kući horoskopa braka, pa sada koji su... Vjera, šta će sad da Jupiter u drugoj kući raka? To kaže, će s parom jedan i drugi. Dobro, bit će parom u raku. A šta će nam? Pa da Za nije bolje da bude u sedmoj. Recimo da je taj Jupiter u sedmoj kući u raku, bilo bi lepo i poznam da je i jarč to ima dugo i trajno. Da u četvrtoj kući lepo. u osmoj. Hm? Da bude u osmoj. Jupiter da bude seks, da pretrpa druga kuća katastrofa, mislim, i onda <laughs> šta? nema veze, ti nema ljubavi više. Pa dobro, Bosko, može i da se nema ljubavi. Ajmo onda dalje, šta ćemo da kažemo? Gde da stavimo Jupitera? U koje polje? U sedmu. Da ga stavimo u sedmu raka. Četvrto, četvrto. Ja bi u četvrto. Četvrto. Znači, a zaboravili smo ono da je četvrta početak i kraj kuća i sve. Da. Četvrto godinu, horoskop ili u elekciji braka vlada porodicom u kućama. Šta se događa u kući, ali vlada i nekretninama. Pa ko je rekao da bi u četvrtoj ga mako, taj je očekivao da se tu prave nekretnine. Ali da bude i širenja porodice. Da, pa to sam ne da, da, a, zašto ne valja? Pa dobro, nije, pa, nije dobro, zato što potencirate mnogo četvrtu, mnogo širite četvrtu. Pa Pa bolje da širimo da je žal. Dobro izgovori to mesec u raku, tako da je sve ono... E, ajmo da vidimo šta nema idealno. Nema idealno, nije. Ne, možda podetiš. I tišina. Ako bi stavili Jupitera u četvrtu, ti tiše. Ako bi stavili Jupitera u četvrtu, onda bi sunce otišlo u vagu u sedmu, recimo. Pluton bi otišao u desetu, Uran bi bio u prvoj, nema ništa od toga. Da. Ne, dobro, da. ali konkretno sam mislila, samo nisam gledala ostao, sam sam mislila za Jupiter, gde je Jupiter, ja bi ja bi u petoj. A Uran bi da, da. da. u prvoj. Ako stavimo Jupija, recimo, primjer, u petoj. U petoj, šta će mi deset deca? Deset deca. Sedmoj je najbolje. Ali u sedmoj, ali ako ga stavite u sedmoj, imate Plutona u prvoj. A imam da mošće da se oleni i da... Ne, vidite, ako ga stavimo u sedmu, Vulkan će otići u prvu i vi ćete čitav brak imati kao dramu. Da. Ništa ne valjko boleš. Može bude i stras. Da, svaki je da živi. Pet do da osam. Ako ga da stavimo u deveto, Tebi što bus? Putovanje. 8 i 15. Pa već. Mora da kreneš onda. Pa kiše mogu, moram da Može. Idite na početku predavanja, ne na da kraju. E, da, da. Kreneš, ali ne možeš ući. Inače, kažu, diktiranju u ovoj školi svi popadaju u SS i kažu da da je više... E, evo, ajmo ovako, gde svi pakujete, imate još par minuta. Pa čekaj, imamo i korak. Ajde, ono, <laughs> da. Da, da, da. Nemojte, molim vas, da ste... E, Ajmo ovako da vidimo samo za kraj. Znači, gde da postavimo mi sada tog Jupitera? Odakle krećete? Prvo krećete od stavljanja loših planeta u polja koja da se Znači, trenutno je sastavno škorpij, da, da, da. Maš će ući u lava, vi imate dva meseca. Trudna devetka treba se porodim, ko će zapela sad sutra naredna dva meseca. Ćao. Ćao. Kako, kako, šta se znači? Ako stavimo Saturna u 10, gde mu je dobro, Mars će vam uvedu u 7 i zlavo. Ne valja. Ne valja. Da. Ako stavite Saturna u osmu, ništa od seksa, ništa od podrške, oni se neće podržavati. Da, da, ništa da ne Niko nikog neće podržavati. Ne, ništa. Saturnu stavimo Saturnu u osmu, u da, da. devetu, onda ćemo imati Marsa u šestoj, to će biti Saturn. A što ne stavimo Saturn? Ne, ne mogu da znam. Ako stavimo sad u drugu... Ima da se naradi. Katastrofa. Slušajte, slušajte. Slušajte, ako stavite Saturnu u drugu, na tavu je to jedna priča, u elekciji ste gotovi to je siromaštvo. Kako kažeš ne valja? A zato što treći, pa nek ne pričaju, neće se ni svađati. Ama nećemo ni da ga stavljamo. Ako je trećoj, ako je sabunu u trećoj, znači, neće Maras da bude. Nećeš, nosiš štarijal. A maš će 12. i da budu u lovu. Imate prijatelje, neprijatelje koja god hoćete. Da, ne valja. Saturnu Da. A u 11. A u 11. E, da sad u 11. ne da bi bio Mars, u 8. Ili gde? Dobro, u pa 8. Pa ne znam. Pa ne znam. Pa evo napamet gledajte. Ako je Saturn, Saturn je u Škorpiji, kojoj 11. Znači, deseta je u Vagi, deveta u Devici, osma u Lovi. Nije mu to loše. Pa nije loše, da, tako i najbolje a sad tu nekako 11. tu mu je prirodno i sad. Da. E, ali vidite, onda da, imate Jupitera u sedmoj, Plutona u prvoj, Ima tu ranu u četvrtoj rastura se porodica. Ne, ne. Ma, nikako. Možda da porodica. Ne može, nikad to nije može. Ne, ne, pitajte te ljude šta hoće od brata. E stavite, nema tu šta hoće. Popravo, ne ništa. Ne valja ništa brate. Onda zna. Rekao je to. Šta je to? Koliko znala, biraš manje. E, vidite ovo, Ako je, znači, cajtnog s vremenom, moram sada da odlučim, znate koji je odgovor za klijente? Narednih dva meseca ja ne preuzem odgovornost za vaš brak, pronađite drugog astrologa, ovo je loše vreme za vaš brak. Još jedna stvar, nemojte da gledate da je taj dan na nebu samo dobra situacija. Recimo da je taj dan Jupiteru ribama, Marsu, Ovnu, Saturnu, recimo u Jarcu i ostalo. Nemojte samo to da gledate, nego to sad sve iskombinujte u celu kartu. Daleko je važniji ascendent, daleko važniji, važnije sunce, tišina, molim vas, pa ja ne mogu da vas učutim. Znači, najvažnije sunce, to je prisutnost u sadašnjosti, mesec je prošlost, uran je budućnost. A, da... Nemojte da namještate nemojte da namještate situacije u kojima će, recimo, mesec biti na bilo koji način oštećen, jer je mesec događaj. Ako, recimo, pričate o braku, to je brak, sam brak i ascendent. A vladare prve i sedme bi valjalo da budu dobrom odnosu. Pa valjalo bi, ali to i dalje 2175. Pa to je ono što sam ne radilo, tačno. Da, da. Znači, ne može, to bi bilo, ove, ovaj, mnogo bi još čekali. Kad pogledam... Bilo mi je drago, da, to sam ja. <laughs> Hvala, hvala, hvala. Ovo je osnova na primerima. Kako je lekciju da pravite na primerima? Koji je u Beogradu, nek se prijavi ako će sledeće subote od 17 časova sluša ljubavne odnose. Za sledeći čas imaćete odštampano i pripremljeno da gledate karte, pa da možete na, mesto, na ove, licu mesta da ne bi pisali, brisali osvojiti. Tako da ljubavni odnos Hvala. Jole, a jeste pomera onda našu školu, prosvetna našu školu? svi su mislili da si ti na putu, znaš. Ove, ovaj, mislili su svi da si ti na putu, Mati je otišla na put, e, Marija Šuša, i onda kao šta ćemo sad, Jovica ima obaveze za Mati sledeće subote ti dođe na a onda tamo od septembra, to je a, onda treći ili Dobro, mislim, ja sam ove, ovaj, mislila da smo potrebno. Zlaska si mi kao šećer gleda, gledala, sam ti slušala. Da pa nema čim ja čekujem, ja sam onda na kompu kod kuće, tamo glavne strane. Pa jesam do 18. sam bila, ono 19. Joj, zlaska. ما